Sumantaan jagwalesu atra gachantu deivata munira munirajasa sunantu sakhmo gadang Belitanubhavo zatharagatu ti Belituan mitang samita badhanta อวิคิตจิตตังบริตังพันนันตุสักขีกามิจลูเป็งกิเลสิกาลันตเตจันทริเควิมานีทีเปรทีจจกามิตรวนาคานีเกวทุมมิเกติอุมมันทาตยุจตุโลกปรราชายมราชาน อินทุเอสวรรณราชาอริยเมตโยภูติสัตาวกาตโยุอริยสาวกาญพุทุชนะกัญญาณายสัมมาทิฏฐิยวมพุทธเปัสสนานธรรมเปัสสนานสังเขปัสสนานพุทธิสังครวานธรรมเมสังครวาน สังคีอันสังกรวายอิตูดานตูยาวมพรมปราอิมัสมิงสุจังกวาเลสุเดวตายังมุนิวระวจินังสาตุมิสุนันตุนัมมัสวนะกาลุอายัมปทันตานธรรมสวนะกาลุอายัมปทันตา ธรรมสุวรรกาลูอายัมพัันตามนโมตัสามภะคะวันตุะระตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสามภะคะวันตุะระตุสัมมาสัมพุทธัสสะ nam mô tam sa bhagavato tu samma sambuddhassa Buddham jivitang yavani panang taranang gacchami dhammang jivitang yavani panang taranang gacchami sanghang jivitang yavani panang taranang gacchami dhutiyampi buddhang jivitang yavani panang taranang gacchami dhutiyampi sanghang जीवितं यावनिपानं तरुणं गच्छामि तान्तियाम्बि बुधं जीवितं यावनिपानं तरुणं गच्छामि तान्तियाम्बि धम्मं जीवितं यावनिपानं तरुणं गच्छामि तान्तियाम्बि सङ्घं जीवितं यावनिपानं तरुणं गच्छामि อิติปิโสปังกวารังตัมมางตัมพุทโธวิจารจรณะตัมมโนสุกตุโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสานังกุตุปังกะวะติสวังคาตุปังกวะตาธัมโมสันติติโกอะคาริโกเอหิปันติโกอุปนายิโก อัญจตังเวทิตัมโพวิญญูติสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆวิจุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆสามิหินจิปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆาติทั้งจันทาริปุริสายุกานิอัตตาปุริสาภุกรา อินสัมปะกวตุสาวกสังโฆอาวุนายโยปาวุนายโยทักินายโยอันเจรีกรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกันสาตินโมเมสัมปพุทธังนโมสัมพุทธานังดวติงตากโรตันหังกรุมาวิโรเมตังกรัว มหายาสุนทรนังกรูรุงกายตุนติปังกรูจุดินตรุงกุนดัญโยชนะปะมุคูมังกรูบุริตาตโพสุมโนสุมโนติรูริวดุรันติวัตโนโลปิโตกุณสัมปนุอนุมัตสีจนุตโมปตุโมโลกปโจตุนระตุรสารติปตุมุตโรรัตสารุสุเมตุวปฏิปุกโรสุจาตุว Apalo kanku piyatante narasapu antatante karuniko dhammatante dhamono toa. Siddhato asamo loke teso javanata hurupuso javarato puso vipassi chanupamo sikisapayi toa. Santa vinsapu sukatanya ku kanku santo satavo kunakamano rananjahu kansapo sili sampano. ဘူဓမ္မံသံကယပုဂ္ဂဝတဝေသတိသံဃတာမေပုထာမေတိကံကရုဏာကုဏံသမ္ပနာသပ္ပလူကပိပုจิตာဧတေသသပရဗုဒ္ဓဥတမကံပုကရာတေပိသံဃကုဏာအံသမိတိယေယမတံပတံဧတေဗုဒ္ဓတိဇမင်္ဂရဟောတိသပ္ပဓာတဝေသတိမေပုတေ अहं वह्नामि सम्पदान्ते संयनिन सीलेन कन्ति मितापरेण च ते पिनुव अनुरागन्तु अरोगयेन सुखेन च अन्धवे सति मे बुद्धे यो नरो शरणं गतो अपानिसो न गच्छति अथवे सति पुटपहरितां ये सन्ता सन्त चिन्ता तिसृणा सृणा เอตรูกันเตรวะภุมมาภุมมาเจเทวะอุนากนาการาพยาวันตังสัมปการังเอเตยันตุเทวะวรังกนังกัมเยมิรราเจวะสันตุสันตใจัยตุมุนิวราวจนังสุอุมังังธรรมังังสัมเพตุจังกวะเลตุยังกาเทวันจะพรมวนยังอามิ กตังปุญญังสัมปสัมปติสาธกังสัพพิตังอนุโมติตุวะสัมมังคานสาสนิรตาปมาตรายตาวุนตุอรังคาสวิเศษตุวทานสนาสจิจลุจตุติปวัตุสัมปทานทานสนามมิจลูกันจจิวารังกันตุสัมปทานทิ้งวุนตุสกิีสัมเพปริวาเรงอันตนู นิกาสมนาหุตุสาสเปิญาติปีราชตุวะจุรันตุวะมนุสันตุวะอามนุสันตุวะกิตุวะอุดังกันตุวะปิสาจตุวะขันุกันตุกันนัตตุวะนาักาตุวะจนปตลุกันตุอันสันธรรมตุวะสันนิติตุวะสมิสันเตสมิกังกุณากุบุราวิจิกมณีสัมปติปปอาจารตระสะสุกรมัยสาญังกรังกสาติน nan pi a tu na na ru ca tu na na pa tu a tu a ra tan tan tha ca tan sa ta sa pa ra mi yo ha sa pa pa ra mi yo ta sa pa ra ma मानविजयान्तभञ्जुताया न पतिवेदान् नव कुत रतं यदि सपेति मे बुधुले आवचितु वेतार्य कुलेम्बोधन् विधं यङ्गिबमन्त्रतापेते परितम् अन्तराङ्गी सम्भोधिं सम्भुजितु อันเทเสสิมัจังกังอนุตรังสัมมาเิวันปวันเต็มทุโลเกปฏนปันติยังยาดากาตังผูวันตังปฏิปันติจมัจจิมาเจตุสวาริยสันเจโสมิสุตังญาณตันสนังเอสิตังธรรมราชินสัมมาสัมพุทิกิตนัง นามเมนวิสุตังตุตังธรรมจังกปวัตนังวายากรณปาที တံဂိတံတံမနာမန္တေဧဝမေတုတံဧကံကမိယံကုဝါဘာရဏစီယံယရတိစိပတနေနိကတယေတတရဟုဘဂဝါပဉ္စဝကိယေဘိကုဝမန္တေသေနဝေမေဘိကဝေအန္တာပပจิตေနန္တသေဝိတပယုကြာယံကာမေသုကာမစုကံဝိကံယောကုဝံ หิโนกัมโมโปตุจนิกูนโยนัตสันนิโตโยจะยังอัตริมันตันกุนโยนัตสันนิโตเอเตเตปิกุเวภูวันเตอนุปกรรมมัจิมาปฏิปทาตถาคตนปิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีปัสมายาอภิญญาญาสัมโพธายนิปพานสังวัตติ ัมันจะสามีกเวมัจิมาปฏิบัปทาตถาคตนปิสัมพุทธายังกูกรณียันกรณีปัสมจยปิญญายานสัมผูทายนิพายสังวัตติอายิเมวาริยูทังยิโกมะโกไายติทังธรรมาทิติสัมมาสังกปูสัมมาวจาสัมมากัมมันโตอัมมาจิโวสัมมาวจโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ယံခောသာဘိကဝေမတ္တိမပฏิပဒံတံကတေနပိသမ္ဗုဒ္ဓံယံခုကရဏီယာနံကရဏီပသမယံယံသမ္ဗုဒ္ဓံယနိဗ္ဗာန်သံဝတံတိဣဒံဂုံဘနဘိကဝေဒုက္ခံအရိယံစံကြံယာတိပိဒုက္ခံခြရာပိဒုက္ခံမရဏပိဒုက္ခံသောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတုပါယသာပိဒုက္ခံအံပိယေသမ္ပယောဂုဒုက္ခ เยวิปโยโกตุโกยัมปิจังนาปฏิตัมติทุกังทังกิเตนะปัญญุปาดานกันตาทุกันอิทังคูปนาปิลุเอทุกสมุติอุวริยสัญจังยาจังกันนาโปนปุกินันตรังกาสังกตาตัตรตัตระปินันตินิสัยดีทังุ Mm, mm, mm, mm, mm, mm, ทั้ง กามตัณหาบภวตัณหาวิบวตัณหาอิทังโกปนะเปกเวตุปนิโรธูเรียนสัญจังโยตันตาเยวตันหายาเตสุรังกนิโรูดูยาโกปนิสมุตยานาโยอิทังโกปนะเปกเวหุกนิโรธกามินีปฏิปทาเรียนสัญจังนยมเนวาริโอตังกิโกมะกุใจยติทัง Amma Titi Samma Sankapo Samma Vacha Samma Kamanto Samma Chivo Samma Vayamo Samma Tati Samma ti Idam Dukhang Aliyasa Chanti Me Bhikave Bhupe Ananutu Te Sutam Me Suchang Khung Dapati Yanang Dapati Panyao Dapati Vichao Dapati Aluku Dapati Tangkuan มณีรังทุกังเลียสัจจังปริยายันติเมปิกเวปุเปนันุสุเตสุธรรมเมสุยังคุงดัปติยานังดัปติปัญญาดัปติวิชาดัปติอาโลกุดัปติตังภูปนิดังทุกังเลียสัจจังปัญญาตันติเมปิกเวปุเพนันุสุเตสุธรรมเมสุจังคุงดัปติญาณังดัปติปัญญาดัปวิชาโลกุดัปติ อิทังอตังโกปนิทังทุกพังเลียตจังปิยาตันนิเมปิกเวปุเปหนันเตธรรมเมจังคุงนปาติญาณังดปาติปัญญาดปาติวิชาดปาติอาลูกูดปาติอิทังลุกกสมุตโยริยตจันติเมปิกเวปุเปอนันุตเตสุธรรมเมจังคุงนปาติญาณังดปาติปัญญา วิชาลูกูดปาติทังโกปนิทังทุกขสมุตโยริยตจัง ဗဟံတပန္တိမေဘိကဝေပုဖေအနန္တုတေသုတမေကျွမ်းကုဏပတိယာနံတပတိပညာဥတပတိဝိချံတမေအလောကုတပတိတံဂောပနိတံနုကတမုတယောရိယစကြံပေနံတိမေဘိကဝေပုဖေအနန္တုတေသုဓမ္မေသုကြံကုဏပတိယာနံတပတိပညာဥတပတိဝိချံတပတိအလောကုတပတိ อิดังดุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิงกเวอุเปนันุสุเตสุธรรมเมจังคุงนปาติยานังตปฏิปัญญาตปฏิวิชาตปฏิอาลูกุตปาติตังคุมปนิดังทุกนิโรโธอริยสัจจังสัจจิการตปันติเมภิกเวปุเพนันเซงธรรมเมจังคุงตปาติยานังตปฏิปัญญาตปฏิวิชาตปฏิอาลูกุตปาติ ตังคูมปนิตังทุกนิโรตุเริยสัจจังสัจจิกตันติเมปิกเวตุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุงนปาติญาณังตปติปัญญาตปติวิจารปฏิอาลูกูตปาติอิดังทุกนิโรธกรรมนิปฏิปทาอริยสัจจันติเมปิกเวปุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุง อุตปาติญาณังปัญญาอุตปาติวิชาอาลูกุตปาติตังภูมิปณิดังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาเรียสัจจังอาเวตพันติเมปิกเวปุเพนนุตุเตสุตัมเมสจังคุมตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกุตปาติดังกูเป็นทุกขนิโรธกรรมนีปฏิปทาเรียสัจจัง ภาเวตปันติเมภิกขเวผู้เปนอนุสุเตนสุธรรมเมสุจังคุงอุตปาติญาณังอุปติปัญญาธรรมวิจารอุปติอาลูกุอุตปาติรังโกปนิรังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเลยสจังภาวิตันติเมภิกขเวเนุุเตสุเมสุจังตปาติาังุปิปัญญาติวิาอากตปาติ ယာဝကိဝံယမေဘိကဝေအမေစုတတုစုအရိယသံကျေစုဧဝံနိပရိဝတံတဝန္တသံကရံယထာပုတံယာနထသနံသူဝေတံဟောတိနေဝတဝံဘိကဝေတတေဝကေလောကေသမရကေယဗြဟ္မကေသမနာဗြဟ္မနိယပဇာတတေမနုသာယអនុត្តរង្គសម្មាសម្ពោធិងអភិសម្ពុទ្ធោបញ្ញញ្ញាសិ ယတုจโคမေပိကဝေမေသူจตุสุရိยစံတေသူဧဝံနိပရဝန္တံဝန္တသံကာရံယထာပုတံညာနတသနံသူေတံဟူသိတေအတံပိကဝေသတေဝကေလောကေဓမ္မလူကေသဗမကေသသမနာပရမနိယံပကြယံတတိဝမနုသာယနုတရံသမ္မာသမ္ဗုတိံအဘိသမ္ဗုဒ္ဓပัญญาစိံ Yanan jemwe tasanang dapati aku pame wimuti aja mentima. Jadi nanti sani pun apa bu hitam bu jaba kuwa. Atmanan nyuki ya biku katu bal tang pinan tunti. Ima seming bana waya karena seming banyak mani. Aya semato kunan ya sewur jangwi temerang dam jangkung dapati. ยังกินเยสมุติยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมันติวันติเตจุกวันตาธรรมจเกภูมิเทวาสมนุสาเวสุงเอตัมกวตาภาลนติยังสิปตเนมิกตาเยอนุตรังธรรมจักังบวติตังอปติวติยังสมณีนวาพรหมเนนวาเอเวนวามารีนวาพรหมนวาเกณจิวาลูกัสมินติ ุูมินังเทวนังสัตังตุตวจาตุมาริกาเทวาสัตมนุสาวีสุงจาตุมาริกานังเทวนังสัตังสุตุสาวติงสาเทวาสัตมนุสาวีสุงสาวติงสานังเทวนังสัตังสุตุวูยามาเทวาสัตมนุสาวีสุงยามานังเทวนังสัตังสุตุหตุสิตาเทวาสัตมนุสาวีสุง ดุจิตานังเทวานังตาดังสุตัวนิมมานรติเทวาสัตมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังตาดังสุตัวปริมตุปติเทวาสัตมนุสาเวสุงปริิมุสินเทวานังตาดังสุตัวพรหมบริสัชาเทวาสัตมนุสาเวสุงพรหมบริสานังเทวานังตาดังสุตัวพรหมปริตาเทวาสัตมนุสาเวสุงพรหมปริตานัง เอวันังตตังตุตุวมหาพรมาเทวาสัตมนุสาเวสุงมหาพรมนังเทวนังสัตังสุตุวะปริตาบาทิวาสัตมนุสาเวสุงปริตาบานังเทวนังสัตังสุตุวะอัปมานาภาเทวาสัตมนุสาเวสุงปมานาภานังเทวนังสัตังสุตุวะอาภตราเทวาสัตมนุสาเวสุง Abhadranangge ah, wanang tadang tutu aprinta tu bhadeu aprinta banang ge wanang tadang tutu apamana tu bhate wa santamanusa wesu apamana tu banangge wanang tadang tutu subakinaka he wa santamanusa wesu ginaka nangge wanang tadang tutu weha paradhe wa santamanusa wesu เวปรานังเทวานังสดังตุตุวะอวิหาเทวาสัตมนุสาเวตุงอวิหานังเทวานังสดังตุตุวะอันดตปานเทวาสัตมนุสาเวสุงอันดตปานังเทวานังสดังตุตุวะสุสันเทวาสุสานังเทวานังสดังตุตุวะสุสีเทวาสัตมนุสาเวสุงสุสีนังเทวานังสดังตุตุวะอกนิตกาเทวา สัตมันสาเวสุงเอตัมกวตาภารณติยังสิปณิมิกทาเยอนุตรังธรรมจังกังปวันติตังอปฏิวัติยังมเนนวาพระมเนนวาเทวีนวามารีนวารัมนาวาเกจิวา ลูกสมินติอิติหเตนกนินเตนมูเตนยาวะพรมรูกาอทูวะภุกจิอยัญญาตัสสันติลูกตาตุสังกัมปิสัมปกัมปิ เวทิอปมานุจอุระรูอุปาตุลูกเกปาดุระหูสินติจิกัมเมวันเทวานังเทวานุภาวังนรกูบกวาทานังทานเนสิอัญญาจิวัตภูกุณโยอัญญาจิวัตภูกุณโยอิติตังไงสมตุคุณัญญาสาอัญญาคุณัญยุตเววนามัง अहो सेते धम्मचक्रपवतन सुतं निधिताम् एवमेदुतं एकन्मयं गवा फारणसयं यर्ते से पटने मिकथाये तत्र गोपगवा पञ्चवकीये पिगुवमन्ते से รูปังมิกเวนตารูปัญญังมิกเวตาปิวนาตังรูปัง apana samvata yalpeta lupe me lupang hutu evam me lupang hosente yatmati kopi kwe lupang natatatma lupang apana samvata te lapati upe me lupang hutu evam me lupang mahosete vedana nata vedana cetang Vigveda punasang vedana apana samvata yalpeta vedana evam me vedana hutu evam me vedana hosente yatmati kopi kwe वेदनानटान्तस्मा वेदनापानसंवदति लम्बति वेदना एवं मे वेदना होतु एवं मे वेदना मा होति ते सञ्ज्ञानटा सञ्ज्ञानि संविज्ञातापिन संसञ्ज्ञापादसंवत हिलभेद सञ्ज्ञा एवं मे सञ्ज्ञा होतु एवं मे सञ्ज्ञा मा होति ते यस्मात् कोऽपि कुवे सञ्ज्ञानता तस्मात् सञ्ज्ञापानसंवदते နန္ဒရပတိသံယဧဝငေသညာဟုဒုငေသညာမဟုစီယသမာဇကုဘိကဝေသညာနတံသမာသညာပသံဝတ္တေရပတိသံယဧဝငေသညာဟုဒုဧဝငေသညာမဟုစေတေသံဃာရဏတံသံဃာจิตံဘိကဝေအတာပိစုံသံဃာရအပံသံဝတ္တယုံ เวสังกรเอวังเมสังกราอุดูเอวังเมสังกรามาสุนิยสมาจโกภิกเวสังกรานัตาอัตมาสังฆราภาเดสังวัตันเตระปฏิสังฆาเรสุเอวังเมสังฆราหูนตุเอวังเมสังฆรามาเหตุนติวิญญาณังนัตาวิญญาณังหิตังมีตาปวิญญาณสังวิญญาณังอาปาณสังวัตยรเปตวิญญาณี एवं मे विजनं होतुवं मे विजनं महोते ते ज्ञातमाज कोऽपि कुवे विजनं नृता तस्मा विजनम् आपदसं वनपति विजने एवं मे विजनं होतु एवं मे विजनं महोते ते tận kinh minh gia đa bi cô vi lu pang ni chăng wa ni chăng wa ni chăng bante nhâm bana ni chăng tu cang wa tang tu cang wa ทุกังปันเตยัมปนานิจังทุกังวิปริณมะจัมกันรังตังสมัยตุงเอตังมาเอโสมันเอโสเมียตาติโนเฮตังปันเตตังกิงมันปิกเวเวทนานิจาวานิจาวานิจาปันเตยัมมนานิจังทุกังวตังทุกังวติทุกังปันเตยัมมนานิจังทุกังวิปริมันกันรังตังสมัยตุงเอตังมาเอโสมันตมิเอโสเมียตาติโนเฮตังปันเต kim ni ni ni ni cha tangi muni sangyan nijawa nijawa nijabante yammana nijang dukang tang dukang dukang bante yammana nijang dukang viparinama tamang kalang tang E etang mai man e tuman etum he atadinu etang bante tangi muni sangkara nijawa nijawa nijabante yammana nijang dukang tang kang dukang bante ยมมนานิจังกังปริมังกันลังตังสมุตังเอตังมาเอสุมันสมิเอสุเมอตตาติโนเอตังพันเตจังกิงมัญญาวิญญาณังนิจังวันนิจังวันนิจังพันเตยมมนานิจังขังวตังนุกังวะลุกังพันเตยมปนานิจังลุกังวิปริณมตัมกันลังตังสมันพึงเอตังมาเอโตมัตเมสุเมตตาติ โนเอตังพันเต Semangat we yang jilu bang tiada nak kita pecu Aja tang mau bayi tang mau urani kang mau tuh mang inang peni tang mau yang dure. Nanti kita bang lubang. Ni to man to man me to atan ti me tang butang to penya ni tan Yang kanji we ti tan nak kita จะตาปีตาวะอุรานิกังตุมังอินัมปนิตาวะยันตุเรสันนิเกวะสัพพาเวทนาเนตังมณีสุมันเมสุวัตาเตเอวเมตังยตาพุทธังสมปัญญาสันทพังยากัจเจสัญญาตีตนะกตาปัจจุปนาจะตาปีตาวะอุรานิกังวสุมาอินาวะปนิตาวะยันตุเรสันนิเกวะสัพพาสัญญาเนตังมณีสุมันเมสุวัตาเนเอเมตังยตาพุทธังสมปัญญายัตตาพัง ye kenje sangara tetana kata pujma chata pita wa urani kavatu mama hina wa nita jenture tanti kewa sabhe sankhara netang mani so man me tu vata te me tang nita putang samma panyaya tatrapang yang kenje viyanang tetana kata pujma chata pita wa urani kavatu mama hina wa nita wa yang durekan kewa sabhang vijnanang netang mani tu manme tu vatanti eme tang yata putang dhamma panyai natabhang evang matam kiven sutu varyasang kuku රූපත්මින් පින් වේතනාපින් පින් සංඥාපින් පින් සංඛාරේතුමින් විඤ්ඤාණත්මින් නිබින්දං රජතේ විරාගම් මුදමුතපින් මුතමින් ඥානං හූතේ ปีนาจาติอุสิตังพรหมจริยังกตังยังนาปรังดตันปจานาติติหิธรรมวูจะปะกวาตมนาปัญญมกิยาปิกูปะกวาตุมภาติตังบินันตุนตีหิมันตมิงปนวยกรณตมิงปัญญมาเนปัญญวกิยานังปิกูนังอนุปาทายาตเวจิตานิมิตุติงสุตี ananta lakana tutang niti tang eva me tutang ekang samayam kuwa sakayayang virati kaya si se satim biku san tatraku bhagavan iku mande se sabhang biku ve antitang kinji biku ve sabhang jangkung ditang lupa titang jangku vinyanang ditang jaku sammasu tito Yang bidang jaku sambadan pacaran pisi wiri sang tukang wa tukang wa kang tukang wa Rambi tang Kena anti tang rangka kena tu kena mohan tang jadi atiram renina Sucai pelite itu ke tang anti tang atitan wa dhami Sudang atitang nita atitang sudaviyanang sama sudasammasavati so yam midang to da samanta jan ve dang tu gang tu gang tu man ram ni di dang ke na di dang di dang rang ka kina do ta kina mu kina ti tang cha ti ya cha ram ra ni na tu ke pri te ve tu ke tu man te pa ja ya ti tan wa ra mi ga nang ti dang gan da ti dang kan vi nang ti dang kan sam ma su ti tu yam bi dang kan sam ma pa ja pe ti ve ti dang tu gang tu gang wa adu ga ma tu gang wa tam ti dang ကေနတိတံတိတံရံကကိနံသူသကိနံမောကိနံတိတံချာတိယယရမရဏေနသုကေပရိသေဝေဒုကေသူမနသေပုဇသေတိတံဝတာမိကာယောတိတောဘုဒ္ဓပါတိတံကာယဝိယံတိတံကာယသမတုတိတောညံပိတံကာယသမတပတိယပจတိဝေတိတံဒုက္ခံဒုက္ခံဝဒုက္ခမဒုက္ခံတမ္မိတိတံကေနတိတံအတိတံ รังกกินาโดตกินาโมหะจันติตังจันติยานจรามรเนนะสุเกงปริเตเวทุเกงโทมนัสเตปจันติติตันวัฏามีมโนติโตธรรมติตามโนยานังมโนสัมมโตติโตยามิตังมโนตัมมปยปุยตังทุกังวัตุกังวัตุมันธรรมีติตังเกนะติตังติตังรังกกินาโตตกินาโมัะจันติตัง Yadiya charam pranena tu kei palite ve tu kei tumana se pajaya titani vatami Evang basang sutuva daya savako Chaku ming pilve ve tanam chaku zime ve lupe sabu chaku yana saku samayam vidhang Chaku samasapajam palite ve tang tukang tukang va Tasmin vi so tasmin sante so rupiya so tasamasam vidhang so tasamasam vidhang ve tang tukang va tasmin pinpinpe anatme nu kande kana vijana kana samyamitam kana samyapetam dukam dukam va tasmin nipindate eva pena saita cheva vijana cheva samyatam jambitam eva samyapetam dukam dukam va tasmin vidam kaya smin potape kaya vijana kaya samyamitam kaya samyapetam dukam dukam va အတုကမတုကံဝါတသမိနိပိန္ဒတိ mano niệm tâm mê mano yan mano tâm yam bi tha mano tâm punya ve tăng tu căng tu căng và tu cam an Darmin binna te nipin dang vila chati vaka mudam Vimudam mudam janang huti kina chanti musitang Brahmacharyang tang rina parangyata nitpachana tinte Yedam avuja bhagavatamana Vebiku vato pasitang binantunte imadming ibanawaya karena teming banyamane jasa biku jasa nupada aswe citan muting sute adit berayat sudang niti tang Nanti kuten mengkawatan jana tanpa setara dan semakin eka jenu Ayang mengko teman nang kato satanang itu dia Tung keperitewanang men tu kato menang sanang อดังอมิยายะสาจินิปายสัญญาติทางยะตารูจะเปตเตติปตานากตมิจตารูหิตมิกุกายเยกายานุปติวรติอาตาเปสัมจานุสติมาวินายโลเกอภิจารุมนันสังเวทนาทุเวทนาปสิวรติ อาตาภิสัมจานุสติมาวินายโลเกอภิจารุมนันสังอิเตจิตานุปติวรติ อาตาปิสมัสโนติมาวินัยโลเกอปิจารุมนัสสังทรมเมตุธรรมานุปติวรติอาตาปิสัมปชานโนติมาวินัยโลเกอภิชาทุมนันสังกทันญปิกูกายกายปุติวรติอิทปิกุอาจตังวากายกายมปิตาวากายกายมอาจตปิตาวากายกายมุติวิหารเตสมุทยาธรรมานุปัิกายสมิงวิหารยาธรรมานุปัิกายสมิงสมุง สมุติยวิยธรมานุปสิวะกายสมิงันอติกายุติวาปนัสสะสติปัจจุตาอุติยาวเทวยานมัตตายปฏิสัญญานิสิโตจวิหารติ นาจังเกณิลุเกอุปาติยันติอิวังคูบิกายกายาปสิวารติกทันยปิกุเวทนาเวทนาปสิวรติยิตมิกูอาจตังวาเวทนาเวทนาปิตาวเวทนาเป็น มันเหยมมนุษย์เวทีวยาธรรมเวทนาสุสมุทิวยาธรรมานุปัสสิเวทนานุปัสสติเวทนาติ วาปนาสันสติปัญจุิตาวติยาวติวยานมัตตายะปฏิสติมันานิสตูจวิรตินาจักินจิลูกเกอุปาติยติเอวังคูภิกุเวทนาเวทนาปสิวิหรติ Pradhanyabhiku chite tapansi itabhiku Anjantang vachite nupayita vachite Chanpayita vachite Chitan samudiya dhamman pasimva cheta samim Vaya dhamman pasim cheta samim Samudiya vaya dhamman pasim cheta samim Ati chitan nivapanna san Sati pachita huti yavati vayan mata patisan Mansanti sojavya rati Naja kinji loke upatiyate เอวังโคปิงคูเวทนาเวทนาปัจจิวิหารติปัทัญญปิกุจิเตติตานุปัจจิวิหารติอิระปิกุอาจจะตังวจิตเตมิปิตาวจิตเตตานุปัจจิหะสมุทัยธรรมานุเจตสุโมยธรรมาติสมุทัยโมยธรรมานุปัสสิเจิตังอติเจตันนิวาปนาสสติปัจจุตังหูเต ຍະມະທີວະຍານະມະທາຍະປະຕິສັດတိມະນອະນິເສໂຕຈຸຍະຣະຕິນາຈັງກິນຈິລຸເກឧបາດິຍະຕິເຫວັນໂກພິກູຕິເຕຕານຸປະຕິວະຣະຕິຄທັນຍະພິກູດັມເມທັມມະປະຕິວະຣະຕິຍິຕະພິກູວາຈັຕັງວາຕິເຕຕັງປັນຊສັງປັນ तस्मिन् समुदय मनसि समव्यातमाचेतमङ्गि आते चेतानि वापना सा भवति यावथेव यापन् पतिदानितो विरटना च किञ्चि लोके पात्यते एवं कोऽपि को इते तं कथानि पिकूढमे तमानुपति भरति इदपिको च तं वधमे तमापिता वधमे समुदय धम्मानुपन् तमे समुया धम्मानुपति वा धम्मे सुमा समुदय वय तमानुपति वा धम्मे सुमा อาติธรรมาดิวาปนาสาสติปัญญาโหติยาวเทวยานมาตายปฏิสติมาสนิสูจุยรตินาจักินจิลูเกปาติยติ เอวังโคปิโกธรรมเมธรรมาปัสสิหุรติอายังโคเตนภควตาจันตาปตตาราตาธรรมะธรรมุเทนะเอกยนุมะโคว มะทังกตุสตานังสิทยาสุกปริเทวนังตมนิกทุกตุมนาสานังอาดังเมญาญาติมันนิปานสัญญติทังจตารูสติปทานาตีเอกยนังชาติกยังนันตีมะคังมะชานาติตานุกัมปีเอเตนมะเคนะลิมุตริสเลเจวตรันติจูคันติสติปทานปาทุนิติตัวเอวเมตุตังเอกังมยังมกวา สาวติยังวิรติเชรุวันเนนัตปินิกสารามเมรัตระโกภควาภิกุมันเตภิกุติปทันเดติเตภิกุภควโตปัญจโสสุงพังควาเอนตันทวูจานปาตาวาปิกเวทถากระนังปาตาวทานังทิตาวตาธาดุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสเปสังขาราอนิจจาติตั้งดักนังกโตปิสัมสุปิสเมสุปิสมพุจิโรภิสเมตุวาอาจิกติเทเสติ ปัญญาเปติปันตเปติวัตติปัจติวตานิกโรติสัมปีสังกรณิจานติปัฏฐาวะภิกเวทังจันปัฏฐาวะฐานทานังทิตาวะสาสาดุธรรมติตาธรรมนิยามตานตเปสังขารันทุกาติตังกระดากโตปิสัมมุสปิเสเมสมิสัมมิจิตวะปิสมิตุวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตติปิวัติปัจติวตานิกโรติ อภิสังกราทุกขันติอุปาทาวะปิกเวทตังกตานังอุปาทาวะตถาตานังติตาวะตาธาตุธรรมติตาธรรมยมตาสัมพีธรรมานาตาติตังกตากโตปิสัมสิปิสเมสุปิสัมติตัวปิสเมตสุอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปันตเปติวัติปัจจติอุตานิกโรติสัมพีธรรมานาตาติ Indama voja bhagavata manna te bhagavato bhajitang pinantunti Dhammani yama tutang niti tang vijabhajaya tanghara tangharapajaya vijyanang vijabhajaya Nama rupang nabu sarasana sarampato pasama vetana vetana tupadya tanna tanna pajaya padam putampanga Upawan chanti chanti pajaya chibramarunang saruk sauk pradita evatukan manasupaya Dhammani สัมภวันติเอเมตาสสะเกวัทุกันสมุทโยโหติวิชาตุเมวเสตุวิรากานิโรธาสังฆโรโตสังฆโรตาวิญาณิโรโตวิญาณิโรธา นามรูปนิโรโตนามรูปนิโรธาสราสันโรโตสัจสราสันนโรธาปัสสนิโรโตปัสสนโรธาเวทนานิโรโตวายตนานิโรธาดันนานิโรโตตันนานิโรธาบาตานิโรบานภวานิโรโต ภาวานิโรธาจานติโนจันิโรธาเทรามรนังตูกปริเทวตุกตมนาตุปายาสานิโรจันติเอเมตัสเกวันตุกนิโรโทหุนติยะถาววปัาตุปวันยังอาตาปิโนจายโตมาตาอาตตะกังกังยะโตปจานิสงยะถาววปัาตุปมันอาตาปิโนจายโตกมนันสาอัตตะกังกังยสัมปายะโตกยังปจยังเวที Jadawi paduan ada binu jai to pemenata Widuba yang titeri marse nang suro wa opa saya kanti Ati tang nan wa kemayan napati ketang Yada ti tang bayi tang peng Bapak nang tang penang yo tat na tang tang wa sa sang ilang tang peng bangku janjang merenang tunwe Nayino tanggeran den mahatene matuna ewang wiari mataping Ahura tematan di tang tangwe pate kerantute Tentu wajik kete munite Nabi sela wipulana bang aja pepeda sementanu beriung Pudena sisa ewang jeraja matucan Adiwatan dipaninu katiye plemene wese Sute candar bugese นกินจิปรเวนสเปมินนาตาตหาตินังนานาทารังปฏิยาไอจาบิมันนิยุไงสังกาเฉทุงเรนดัสมัยปนุตุโพโสสัมปัสสังกัตมอุเตตเมจะสังเกจะยุสัมมจาริกายเนวาจายุติสุสานอิเทวนังปสังกติปัญจสังเกมปโมตเตยัตสัสตานังเตจราสปฏิตตาสีหลัญญยัตสสกรัญญานัง อริยังกันตังปะสังนิตังสังเขปสาโทยัสสันติวุจุปุดันยะทัสนังอัตลิตุติตังอวโมกังตัสสจิวิตังยัสมาสะทัญญสีรัญจะภาสาทั้งธรรมตัสนังอนุยุนเชตเมธาวีสรังพุทธานาสารสนันติสุญญตุโลกังอเวกัสุโมุกราชตตาตโต Atanu titing uwaca Ewang macu terus saja Ewang lukang awi kentang Macu raja nampak seti Nicavuta sangkara padvaitam minopacitu di te sang upasamosuku atirang vatayanga jopatavingati se sati chuto apeta vinyano niratang vankaringarang para we panjaganda para rutu para tanang tukang loke para nike penang tukang nike pitu kerung barang anjang barang anadia semulang tanang ngapui ani catu bernipu pututi aduh Jati sang sarang rang wisang wisang vi sang do duka cha puna punang kha ka do ti puna kehang hang na Lapate patuka pagaka kutang yang visangkar katang hitang tananang kayamaca kanti Bhung ve surunang yanti papatani wanani ca Arama manusia manusa kita Nitang kubu saranang kemang nitang saranam mutemang Nitang sarma kamasa pabukha pamujate Yoja buddhanya dhammanja sanghanja saranang gato Yantalya liyasane samapanyaya padate Dukang dukha samukang dukha sanati kamang Aliyan jadang jikang makang dukum patamakam Etang ku serenang kemang etang saranamutamang Etang saranamahakama Hamba dukha pemujati. หุมิติตังคูนเตนมังกุวัตจานตาปัสตาราตามาสันเตโอวาตปานุติกาทานบันติมปรมังดปูติติคานิพานังปรมังวัฏนิพุทานนิปัมปจิโตปรูปคาติสมโนโหติปลังวิตยันตุสัมปปะปัสสังกรณังกุสรสุปสัมปทา สจิตปริยูตปนังเอตังพุทานาสานสนังอนุปวาทูอนุปกาตูปาติโมเขจะสังวรูมตัญยุตาจะปัตมิงปันตัญจะเสนาสนังอธิจิตเตจะอายุคูเอตังพุทธานาสาสนันติเอวเมตุตังเอกังมยังกวาสาวติยังยรติเชรวเนนะปินิกัสอารามี ตันตรังโคภะคะวาปิกูมันเตติปิกขโวติปทันเตติเตปิกูวัตถุปัจจโตสุงภะคะวาเอตตะโอจามเมตตายปิกเวเจโตมุติยาเสวันตาวปาวิตายะภูริกตายญาณิกตายวัตุกตายอนุติตายปริจิตายสุมันตรันตายเอกตสนิสังสาปาติกังขากตเมเอกตสา ส सुखं सुपते सुखं पते प ु च ्เ त น न प ा प क ังสุเปं पतते म สเ ष มนุ पियो ह ो त โยเुมนุं पियो ह ोโยเทวตารกันเตนาสังคิวาวิสังวาสัทังวกมเตตุตังจิตังสมาธิยเตมุขวันโนวิปัสสินเตสัมโนกาลังกรุณเตอุตริงปฏิวิจันโต ब्रह्मणोपभूते नेताय पिकुवे चेतो मुयुतिया असेविताय भविताय भवि भौलिकताय यानिकताय वधुगताय अनुचिताय परिचिताय सुस्मृताय इमे एकादशानि शङ्कापातिकङ्कान्ते อิจมูจะปะกวาอัตมนาเตปิกูปะกวตูภาณิตังพินันุเมตานิสังสสุตตปาทุนิติตูเอวเมตุตัง เอกังตุมยังกวาสาวติยังยรติเอตวันเนราลปินิกาตาอารามีอัตกุมกุอัญญตรเทวตาปิกันอรติยาปิกันเกวัลกปังเยวันังปะเตตัว Yenu kumaten usang mimi sang bituwa bagawantang biwate tuwa e kumantang ata te e kumantang kita ko sa te watang bagawantang kata ya caka te pahu dewa manusa te manggarani cindiyum ageng kemana tu tanang kluwi manggaramu temang ase wana te paranang pandita nan te ase wana Puja aja puja ninang etam manggaramu temang ketilu pada sewa suja yoda punya tanda sama bengi eh, sama germu teman kamu sajan jadi penjawina yuda tuti gitu tuhan tidak jawan yang eh, cai demang germu demang mata bidu berenang putar darah sasang kamu anak kulan juga minta e eh, demang Anunja dhamma charya jaya daga nanja sanggahu Anavacani kammani etamang teman อารติวิรติปะปะมัจจปานาจะสัญญมูวะอาปมาตุจรมเมสุเอตัมังกลมุตมังอาลูจนิวันตุจะสันตุติจกตันยุตากาเลนะธรรมสุเอตัมังกลมุตมังนันติเจะสุวะจสันตาัมนานันจะตัสนังกาเลนะธรรมสังกจาเอตัมังกลมุตมังตะปูจะพรหมจริยันจริยสัจจานันสนัง निपानसाति क्रिया च एतमङ्ग्रमुदम् तादिसानि सम्पत्नपराचिता सम्पदसुतिं गच्छन्ति अन्ते साङ्मङ्गलमुतमन्दिमा मङ्गलसुतां यानि भूतानि समागतानि भुम्मानि वायमन्त्रकेतपे भूतात्मना भवन्तु न धोपि सकचसुनानुपायितान् तस्मै भूतानि समेनु सभे ิตังกโรธมนุสยาปัญญายตุวาจรตูจารันติเยปริงรัสมาเนรกตาปมัตายังกินยิวิตังนิตวังรังวันสังเกสุวายังรัตนังปณิตังนันุตมังอาทิตตากเตนะธรรมนิพุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตูยังวิรังกังมตังปณิตังยทัตกาตากมีสมัยตูนเตนะธรรมนินะสมติเกณเจ นิธรรมนิ tenang benitang e tena sacena dua tingun tu yang berat yang tuh beriwan aja itu ceng semati mana kan, terikan yang semati nate nasmu wijati sami damir nang benitang e tena sacena dua tingun tu ye bukra desetang besanda cantali e kali tani ukani hunde ye tak jinaya tu kata sasamuka e tu tinan ma perani Idhambi sanggirnang benitang edena sajena suwati wundu Yesu payuta manasata neni kami nuku Dhamasasa nami tepati patamantang mikaya Radha nipputing puti puja manai Idhambi sanggirnang benitang edena sanjena suwati wundu Yatindakilo kadwing sedoja ya jatupa wate Ia ya sambakambiyo tatumang sabri sangwatami Yatindakilo kadwing sedoja jatupa Yulia sancha niwe te patati sanghe Ratanam pani sanghe, e tena sanche na suvati hutu Ye aliya sancha nipa ujanti kambira panya sute sa kinja pite Hutu pusa pumana te bhavantam vanyi dhamme sanghe Ratanam pani sanghe, e tena sanche na suvati hutu Sahava satasana samudaya taya sudamma ติสามพวันที่สังกายติดวิชิกิจจังสีลปตังวาเปตันิจตุวาปายทิปมุตุชาปิทานานิปปุกาตุงิดัมนิสังเกรัตนังปณีตังเอเจนะสัจเจนะสุวันติโหตุกินจาบิสุกัมกโรดิปาปกังกาเยวาจาเจตสาวโพสุตสัพพมตัมมิตันปุตตสมุทัยตัมเนสังเกรัตนังปณีตังเอเจนะสัจเจนะสุวันติโหตุ වනබුගුම් දේයදා බුදුගුම් කිමන් මාතේ පටමත මින්ගිනේ රූමං ධම්මවරං තේසය නිපාන ගාමෙන් පරමංිතයි ධම් දිබුදේ රටනම් මනිතං ඒතේන සජේන සුවන්ති ඕඳු වලෝරණ්‍ය වරදෝරාරුණුතරෝ ධම්මවරං දේසී ධම් බුදේ රටනම් මනිතං ඒතේන සජේන සුවන්ති ඕඳු ඊනං පුරාණං වන්නති සම්භවං විරතනිතයි දිකේ භවතමින් තේ කිනපීචා อวิรุณิจันตานิปันนิติรายทายัมปฏิปูยิธรรมิสังเกนังปณิตังเอเตนุสัจเจนังสุวันติหูตุยานิตบูตานิสมังกตานิบุมมานิเกนตังตังเอวมนุสปุยตังบุตังมัตมะสุวัติโตยานิบูตานิสมังกตานิบุมมานิเกนตังตังเอวมนุสปุยตังธรรมมัตมะสุวัติยานิตบูตานิสมังกตานิบุมมานิเกนตังตัง Dewa menutup buitang tangkan macam suwanti huntu Karni menduk cerini yandang sandang badang bisa meja sanggung Cuca suju suwa cuca mutu anak mani Tandu sego jesu peruca bagi cosan kubuti santin teriuca mukoca Apa kau kule sungun cawutang Nanan hmm, kitu naja kudang semaca lengkin Jigen minyu pereng pavati yung suki nuwa ke minu Hundu sampe santa pavanu suki santa Hundu sampe santa pavanu suki santa ยีเกจิปานภูตติตสาวะทวรวานวเสสาสีกวเยมันตวมัจจิมาลสกันุกตุราติตาวาเยยันติตาเยจตุเรวสันนิวิตุเรภูตวตัมบุเวสิวาอภิสตาภวันสุขียตานัปรูปรังกุเบตนาติมเยตกตาจินังติยลูสนาปฏิกสัญญานานยมัญญสรุกมิจายมาตายตานิยังปุตังอายุสาเอกปุตตมนุรเก एवमि सवभूतेषु भवये अपरिमाणानि तञ्ज सपरूकस्मिं मनसम्भवये अपरिमाणं वेरान् सपदं दितं जलं निसिनो वसैनो वयवटसुविकटमितो एतां सतिङदितां ब्रह्मेतां विहारान् इदममुदिं सिद्धान् भगमसैर्वातसनेन समनो कामेषु विनयकेतां ईचा दुःखपसय्यम् คุณเลติติการณิยเมตสุตังวิรูปเกเมเมตังเมตังอิระปะเจမေဇပယံပုတေမေမေတံမေတံကနံကုဏံကေဇံပရကေမေမေတံမေတံဒီပတကေမေဇရပတေမေမေတံမေတံပတေမေမမံပန္တကုယင်စီမမံယင်စီဒီပန္တကုမမံဒီပတောယင်စီမံယင်စီဘုံမတောသဘေသတတေပနာသဘေ Udang di kebola kape patrani pagam maki ni papa maka mapa no putua. Apa menurut mau pamau tanggo pemenuhan tani sing kepani muti kanta dapati unan nabi. Seraku muti kanta tami raka kanta tami perita peti kemen putani soang. Namu buka watu namu tatang kama sambutanang. Wadis minin di peramasanto kasau mati dajang nang. đủ khen lần chúa tu tu ca tâm dukkena bhumpanti sanyam rante cho sabbe avacha lupo chế y upayati tumpi santu kasam tam manang thut sayi mutede sanche imang kavarena sanchang mamang vani chung kanchunte Dedi yandu kuma ingkala cari sebenung pada wisua Tanggang masang iri sebenang pada wisang Sejati kuda viharimu tiwatang ye permenan Veda kusa permete minamu teji mempari Namadu pura namadu budiya mudamu Dia mangso peritang ketua muru Jarati esanai Apete yandu kuma ingkala cari sebenung pada wisua Tanggang masang iri sebenang pada यद नृतिंगे ब्रह्मणा वेद कुतपरमे ते मिनमु तेजमं पारयन्तु मधुबुधं मधुबोधियानुदमोदिया इमं तो परितङ्गतो मोरुवसमकपयीते अति लोके तिलकुमु सत्यं सूचयनुतया तेन सञ्चेन कामि सतिकुलिमनुतरं वचितुवा धम्मपरं सरिदुवपकेचिने सत्यपरं वसया

lanye kumuli wa sunya kali wa pikum sarena sambudang biyang kuma kanu siyanu ce budang sarayata loka cetang rajabang radamang sarayata niyanikan suretang no cetamang sarayan niyanikan suretang adang sangkang sarayata Punyang cetang anutarang evang udang sarantanang dhammang sangvan japiku Kayang wa chambita tang walu มังสุวสุเนสติอินติยะตุหังบกินิลยาชาติยาชาตุนาบิจานามิสันจิจปะนังชีวิตาวูรูเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตหูตุสติคัมปะสาภูจังหูสติสังกัตุธรรมนังยิโอตถาวิริยมปิปัสติภูจังกันจตาเปรธรรมะตุเปงกภูจังกันสันเตเตสเปมุนาสมังกตาปวิตาปริกตา Sangwa tante pinya nipaya bodhiya etena eh, sana sonti hudu sabadhan. Eka tmi tmi yena do jagat bangkila ne tu Ho jang ke sonti pinan di tuwa. Nuka mungkin sungan te eh, sana sonti hudu sabadhan. Eka tata meraja bikelan jena bini chunda te retan yukana petuna sadrang. Ammo di tuwa japa rata mabutani sana เอเตนะจันสุจินุตุสัมปันธาปหินาติจาปตาตินุมิเมตินังมคาตากิเลสาวปตตานุปติตัมตังเอเตนะจันสุจินุตุสัมปันธายันุมิตังมังกรัญจิโยยามนะโพสกุณัสโตปาปะกังโอรูตุปินากันตังพุทานุภาวินวินาสเมนตุยันดุมิตังมังกรัญจิโยจามนะโพสกุณัสโตปาปะกังโอ Utu pinangkarang man bhavino minata mendu jandu mitang mangkaran jayo Yamana pavata gunasato papakam Utu pinanga kantang sangkha mubhavena vinasamentu Vipase samatu jankumanta susurmanto Sikhi samatu sampakutam kambino Vesapu samatu nahatakanta tapantino namadu gagu sana mara sen pemati nuwo kuna kemenas namadu bermenas buse matu gaza patu matu wipu musa sabati angkil sama tu sakit budan sermatu yu iman hamamate sen se sabudu gabu Ye cha bini buta ye ta buta ngba se tung te cha na pi su na yang ma tu wu man wi cha cha ra na นโมเมสัพพุทธานังมุบันนังเมตินังตันังกรุมาวิโรเมตังกรุมายโสสรนังกรุโลกัยโตติปังกรสุจินโรุกุนัญโยชนัมมุกุมกรบุริสันโพสมโนสมโนติโรเลวตุรติวตโนโตปิโตกุณสมโนนมันสเสจนุรโมปตุโมโรกปจุตุนรโตววรสารติปตุมุตโรสัตตสารุสเมธู Abadi bukuru suja tu sabaru gaku piyadan si nerasa bua. Ada dasi baru nih kuda mata si temu nutu si tandu. Nasi mulu ke si sundu mantan hulu. Nyai tentang si kain. Ada tadi baru nih kuda mata si temu. Si tandu nasi mulu ke si Anupumo tike sapayi to sata ve sabu sukata yako kaku santua Ratavamo ko nakamano raranchamo kasapo siri sampano kotamo Sankaya pumkavo Ete chanye samudhani kasatako sape bhutan samasama Sape bhutamidika sape rasapurupeta ve salachem bhagatan sape te Patichanatya sapanthanamutramang Siyanatang natante te parisa suvisanatam brahmachakam bhuvatente lo panimam peta siti buddha tamne tharase naika wati indrakum peta siti yan pajan jana trapa yama bhavan subhava pete muni kunjara udhan sapanyuno desa pekina subha Inama bapama te jama banyama parama karmika te rasa pesanang Yuga wati panada pacita cetana Lena jepani nangkati bandhu masa sasarana cahite semu Setan ัติวกันสลุงกันสัมปิเตปรายนานเนสังสิสัมปติวันดันปุริสนิวัจสามนัสสาเจววันธามิเตปตังเตเนสเนสเนสเนสเนกันเนกมเนจามปิสัพตาสัทธาทุกินรังกันปุถะสันติกราตุวังเตตุวังรังกิตุสันตุมุตุสัพเพเยนสัพโรกวินิมุตุสัพสันตปวัจิตุ อปเวรมติกันตุนิพุโตยตุวังบวเตสังสังเจนสีเลนขันจิมิตาปรินจาเตปีตุมเนนุรักันตุโรกิเยนสุเกนจาปุราจิมัตมิจิสาภาเกสันติปุตมิติกาเตปีภูมิโนรังกันตุโรกิเยนสุเกนจาทักินัตมิจิสาภาเกสันติเทวามิติกา เตปีตุมิโนรังกันตุโรกิเยนสุเกนจา అజిమద్మి నిసాభకే సంధిన కమితి కాంతే విజ్ఞ అనురాగంతో రోగియన్ కేంచా నూతనతమి నిసాభకే సంధిన కమితి కాంతే విజ్ఞ అనురాగంతో రోగియన్ సుకేనచా ఉలాదిమతి సందరో తకినే విగుణ గోపచిమే విలుపకో కువేరో తృణిదం చెంతారో హే మహారాజారు కపరా సజినో హే విదుమే అనురాగంతో రోగియన్ సుకేనచా ఆగాస తాజి పుమత దేవన కమితి కాంతే Yebe dungne nura gandu aru jiye nandu ke na cha Yadi mensur nung yang Udu mensur nung walang e tena sanu tete jimunglang Nadi mensur nung yang nung mensur nung e tena sanu Udu ten jimunglang mensur nung san kung ne Karan wang e tena sanu tete jimung Yang jenji latan nang lu ke Veda devi dang budu radang budu samang nade samang suti puan de yang jenji latan nang lu ke วิจเตวิตังมุตุรตนังธรรมสมังอติสมังติยังจิรตังโลเกวิจติวิตังมุตุรตนังสังสมังอติตัสมังสติวันตุเตนาติวุณสังวิจยุตโมโลเกมุตโรสัพสตายตตาญตังตุงกนายเทวเตปริวเจราจันตันเตมนุเสปเกปิจเกนังเคทิเสพุทธังการมณีเตสัพสมมรุมุตุทัพพิตุวังการมณีตัง Dansewa anupavina tu tevo suki sota Dudang silang semata ya teman jali tang jale Dansewa anupavina tu tevo suki sota Nikitang cinti tang pujang tawanang kurung pere sang te Senang mutuan te sang pawata te Sang kentua putra tenang usatang temang orang Hidang dewa musanang putra te Senang suti nana sempatua Tapi tu gabu basmenu te sang kentua dhamma ratanang Hidang dewa musanang putra te มุตตังตมังวรังปริราอุปตมังธรรมเตเชนะโสตินานะสันปัตวาสเปยาวุปตมังนุเตสังกันตุวันสังกันตนังมุตตังตมังวรังอาวุนยังปาวุนยังสังกเตเชนะโสตินานะสันปัตวาสเปรูกาวุปตมังนุเตเทสจังเทวมนุสานังกตุกังยิติกันสังพิลังวเจวสัมปปยาติวินาสันตุเอกตวี ติจตุปัญญาจัตตานังสายวตุกาวินาสันตุชีวิตานังตรันตุเตชีวิตานังตรันตันสาอายุวนังสุขังพลังชีวิตานานุภาเวนะอุดุเทวสุขีสันทานชีวิตานังจะโยตัตุวะอุสตังตมังวรังสัลลังทุกังนาสติเทสจังตานมุตมังตัสมากรายังกัลยานังนิจยังสัมปนะยนังปุญญานิปรโลกสมิง ปฏิทางี่ปานินังอิมินาชีวิตนเนนตุมากังเกงวิสติติกายุกังตถาดุสุกิตาดุสัมปนังุนสุตถาติลังกจังสิลวันเตตุตาทิสุนานาตนังวรังทันตุวะชีวิตนังมะปรังเยวังมิติกายสายิสังสัมมตาตัสมาติรา ะสังสันติปัญญิตากตปุญญาตันติอันติอุณสาวิเชโยนิติตูปิติโยวิวัจันตุปัพโลโกวินัสตุมาเตภวตุนตรายโยทุกีทีกายุกูภวะพิวาตนาสีนิสนิจังอุทาปจายโนจตารูธรรมาวตันติอายุวนูสุขังภารัง อิติโสวรังมุตโสวิจิโสวันสมาตุวิจิโสภควาวิจารนังตมนิสโสภควาตุโตวัตโสติปิโสวโรวัตวัตโสยนันตังสันตังรันตังสิลสังสัมมาสุปตังสัมมาวิจารณ์จันนสุวิจารณ์สุปนัง ตังอุกตังสิลสังโลกวิตังอโลตุงสิลสานมามีอิติโสภวันโตวตโสติปิโสปริสัมมังสังอิติปิโสภควาทอาถาดุมันมุนตัวอิติปิโสภคุาตุอันตรังสังอนตุตังสีงปริสัมปริสังสัทธาเดมังสัทธาเดมัง 부당 생명은 부당 지라자능함이 이디 비소 먹와 루버간도 아니등 분회드나 간도 산약도 상강 위냐와 니점 발무 삼노 디비소 먹와 머두이다도 만두스만 아포라누 대조누 와뉴다도 아가누 위냐인 정구와다누 스마니 삼노 디비소 먹와 ya tu malika ta tu jama tu nimma na je na praman samon te ta tu samadi alu alu kutra ta tu samadi annu ibi song bhagawan परम ज्ञान तुतियां तृतीय ज्ञान चतुर्थम पंचम ज्ञान तादृशमानि समनुतिभिसुं भगवा आकाशानं ज्ञानं สัญญาตนะธาตุสมานิสมโนติปิสุมกวานตูตาปิมกะสกิตามกะนามกะรัตมกะสมาธิสมโนติปิสุมกวานหันโสตาปฏิปราธาตุสมาธิสมโนสกตามปรังสมโนอิติปิสุมกวานปรันทังสมาธิสมโนอิติปิสุมกวานอรหัตปรังสมาธิสมโนอุจจาระตมัยติปิสุวาน อายาวจีวังพุทธังสรนังกัจฉามิจัมบูติปัญจสรุนสราธมานโมพุทธายันโมธรรมยันโมสังกายปัญญปทานมามิหังอาปามุจปนติมาสังกุสังวิทาปุกยปะอุปสังสัจสะเหปาสยสูสูสูสาสะอาอาอานิเตจสุเนมบุจนาเวสังมิสมปุสัมปะอิสวาสุสุกรา Isang suswai kusarat majiti bi ati. Yajibi sawarang aja wachi wang utang sarang nga jami sa puti panjang suswai kusarat majiti bi ati. สุกรันโหยาวจิวังพุทธังสนังอาจามิจารุมาลิกาเยโลกุสราธมาจิวิจาจันนาตมุอุยาวจิวังพุทธังสนังอาจามิดาวติงตันสุโลกุสราธมานันตปัญญาสุกโตโลกวิจูมาเอวยาวจิวังพุทธังสนังอาจามิยามาจโลกุสราธมาพรหมสัตตปัญญาสัตตสัตตาปรมินโตรยมกกา yang uji wang mudang seneng gajami tuita Isru usaran tema punya baga perlis sama sadi sata tebunusanang 부당 드러난 가자미 님마로 이스로 구스란드마 이두반드나자 대우문사는 라야윈 부당 드러난 가자미 브르미니스고 구스란 한 담마 상카라간도 두강니 장난타 루방도 부능 바바야와지방 부당 드러난 가자미 ब्रह्मा सर्वं नवति पयविना पञ्चवता ज्ञावनिपानं तरणगजं मोदमोदमोजङ्गं पुतिलाभो करगण एतेन साञ्चेन सुवतियोन्तु स्वाहाय नमो बुद्धं मोदम मोजङ्गसा वित् वित् वित् मित् मित् मित् चिति चिति वन्ति वदि यजसु वन्ति उलु उलु उलु स्वाय อินสาวังมาอินสาวังพรหมสาวังมาพรหมสาวังยักบพุติสาวังมาจักบพุติสาวังเทวสามาเทวสาวังอิสิสมาอิสิสมุนีสาวมามุนีสาวังอัปริสามาปุริสาวังบุทธสาวังพเทธมุลันรันสาวังอัปสิติสมุนีฌานุสาวังสัพโรกันสาวังเอเตนุสัจเจนุสุวัติหุนโรอุนสาวังกุณังวัจังเตชังวิยังติจิกัมมังสัจัง Siti kamang nipanang mukang Hiya kang thanang silang panyan Kang punyang punyang tapang isang Tapang tukang sili lupang Yadu visanang etena satyena suvati hundu Ulu ulun swahan muhta tukang chang nantaru Pakandu vesana kanto Ranya kanto sangkawi Namo namo jipisowa Namo dhamma sa tukang chang nantaru lupa gantu vedna gantu sanya gantu sangka ngang minya nang namo tuan tu muwan tam mumo sangha satu kang nijang nata lupa gantu vedna gantu sanya gantu sangka kong minya namo lupa nu bhagavato sawo sangwa peritang mo budaya ma tu kang jang nata Vipasi sapa dukha, sapa paya, sapa angka, mo budaya, อุตุกังนิจังนาตายาวตัสสะอายโมนาอุตุกังนิจังนาตา วิปมาวามาวันตันอุนาเดนิสระปังตังมุตุกังนิจังนาตา วิปัสเสสัพพตุกาสัพพพยาสัพปะรคาสัพปันตรายา สัพพจันตุ สัพพนัง สัพพลาภัง วันตุเม วันตุโน ยยานสนังกตาปุราเจตัวมารังตัวหนังจตุสจารสบังระสังยยปิวิงสุนราสภาทันังกราตโยปุทธาตวีสติงอเพปฏิมันตเกเตมีสีเสปฏิตุมบุโตตมุติโรจเนสังโฆปฏิตุมเลสปะกุณังกโรอัตเยนียนุรุโตสาริปุโตจดังกินเนโกนัญโยปิติบังมุกรณูจวามเก Gineswanin asung narang ukas bodhamanu Upasum vamang kentum pyun Suryo pangro nisino sirim sopitum Kumarakatum somayamutam patvinam Nukuma purena tehra panchami charan rate Tesami tangete sirimate rachi pantosoma Charanda sirate chamangamang kesun Ratanam puratuvate takine meta sutakam Dajikam jato vami kuruman kantamura paritancha ආතානි වාකාදේන සේසපං කිනාන උසන්නත තතපං වාතපිතාදන්ත පහිරජ අතේ සවියන්ද මුවන්සතු මංගෙන් සතාතම චින පංජරමචම් විහරන්තං මහිතලේ තථාපාරෙන් මංගපේ තේමා පුරිසං සභාන් යචේව මන්තෝ දුකතෝ සුරං කෝ චින්නාදු චිතුබතු ධම්මානුභාව චේතාලේ සංඝෝ සංඝානු චින්නන සම්මානුභාවං චනුං Rami cina penjerai cina panjur kata tangkata ti tang kata Lutung dunga te ya Tanung dunga te se Uthanang jivital nak kakang te antarayo Kadung datam itaran unhu Ati tang te buddham kuvantu apati nang na tang te buddhato apati hanang pacubanang te buddhasa kuvantu apati hanyanang Ime te tamme samana sapunu tasam kuvantu अभङ्गायगमं ज्ञानवं ज्ञानं पुरन्दमं विजयगमं ज्ञानवं ज्ञानं पुरन्दभं मूकमां ज्ञानभुवं ज्ञानं पुरुयतां इमे चैतं मे समनसमुवत मुवतो नति छन्नसामि नति धम्मते सनहनति वियासहनति पतनहमि नति स्मतिहनति मुतियहानि इमे तवादु सहि धम्मे समनसमुवतो นติรวันติรวันเดติปุตังนติเวกายิตังนติปยาวตมนติปฏิสังกาลุเปงกาอิเมยจารสัยธรรมเมสมณสมุนบุญสังวันโสนโมสัตนังสมาสมุนนติตนังสมิกายจิรังนติปทานสมิจิรุนติทานสมมโนตุสรนังนติตีตังเตปุตวันโตปฏิหันนาอินนตินาตังเตปุตตะภะวะโตปฏิญาณัง นาทีปัจจุบันใจบุรสมบัโตปฏิหัมญาณังนติสปังกายกมังญาณานุปังญาณนันปุริมตังนตีสปังจิกมังญาณังปังปมิญาณังนังปมิตังนาทีสัมหังโนกมังญาณานุปังกมังญาณังปังมังกรนังนิตังอาสมังกบัตุตานังตันนังเรนังยังจังปยมปยปิยปีตานังกังมาเตจัง imangan dan beritang tali wali beli bucai dan sangkaye wisang kemaya ragaya agin ngataya nana bengiko na ikarko na duwiarko na diharko na jatuarko na umandakang manusia manusia manusia manusia manusia manusia manusia manusia manusia ca lô ma cha lô cha te ma te te bu ke ma bu ke sam te ma sam te u đăng cung cung hi mangalang imi go bananda dana paritang tata te samabhute samma sambuddha kuni bhaitang vate vate kanve kanve nume nume seve seve kaye kaye dharne dharne illi milli tinli tinli yoruke mayuke udang มิตมังกรันยิเมโกปนานทานปริตังยวันโนติยาสัมมาสุตังกุงเตภานิตังอิติลานันดุรามันดุราโรจิลาคารนาตุเวลาเอเตนะสัจจวัญโสติเมหูตุสัมปนาหูตุจยมังกรังทานปารมีทานปามิทานปรมาตปามิมิติมิติสมวา စီလပမီစီလပမစီလပမတမေသင်္နေကမပမနေကမနေကမပရမတပညာပရမေသမပညာပပံပညာပရမတပမေဒီမေတုံသမဝဝိယပရမေဝိယပံဝိယပရမတမေတိမေတာမေတိဝံတိသမကဝါခန္တိပရမေခန္တိပမေခန္တိပရမတမေတိမေနသတ္တပရမေသံသစ္စပရမေသံတပရမတမေတိမေန อธิฐานปามิติฐานปามิติฐานปรมาตมิตเวนสกวาเมตตาปรมิสมโนเมตตาปรเมตตาปรมาตมิติมิตานิเบกาปรมิเบกาปรมิเบกาปรมาตมิติเมตตาเมติตุนุมุตามสกวาทัศน์ปรมิสมโนทัศน์ปะปรมิทัศน์ปรมาตปรมิมติติเมตตามิติกุณนปิสติโสภควา อนปมิทานปทานปรมัตเมมาเจงกุรันตุปัตโสธรรมเกมุปตังโตโสภวันติปิติภูวานสีลปรมีสีลปรมีสีลปรมาธมรมจะปกรุมนโตตโสธรรมอุทังกุณโสภวันติเนกมะบังเนกมะมเนกมะปรมามิติมัมาเจปกุรุมนโตตโสธรรมอุทังกุณโสภวันติปิติโสมกวานปัญญาปรมีปัญญาปัมปัญญาปรมาธมรมจะปกรุมนโตตโสธรรมอุทังกุณ มุนสมบังวันเต็มปีมจิตสมบังวาปัญญาปรมีปัญญาปปัญญาปรมาตมันไม่ใช่คกุนาตัววัตโสธรรมุนตุมุตุมุตุไม่วิญาปมีญาปมีญาปรมาตมันมีมาจากคนตัววัตโสธมุนตุมุตุมุตุกันตีปมีกันตีปมีกันตีปรมาามคนกุณาตัววัตโสธรรมุนตุมุตุวิโสมกุวา สัจจปรมีสัจจปรมสัจจปรมาตมาจมกุณนัตโตสมจิวิสุวะอธิฐานปรมีทิฏฐานปรมทิฏฐานปรมัตมันจมกุณตันโตจิสมกุวะเมตตาปรมีเมตตาปรมีเนตตาปรมัตมันจมกุณนัตโตจิสมกุวะมุเบกขาปรมีเบกขาปรมีเบกขาปรมัตมันจมกุณนัตโตสมจิวิสุวานาจาปรมีทัจจาปรมทัจจาปรมัจมกุณนัตโตสมจิวิสุวะ นินิโสภควาพุทโธนันตานุมัตโสภควาอิจิติริติติมมันติเตจูเอเสติมเหตุปริมิตาบุญญาติกังนาซาสพันธรมัตมวตุราตุธรรมานวติงมันสยมตุตังจับเกตุมารานุภาเวทัสปรมิทัสสะปะมันทัสสะปรมันตมันสีรสมานุภาเวนะอุทานภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะเตชานุภาอินทานุภาเวนะรานัญญาธรรมานุปัจตุราเจจะสัมนวโลกุตระธรรมะทางมนาธรรมิยราปิญญาจตุสัมทัศปรังสัพญุธรรมเมตากรุณามุตัมเปกันุภาเวนะอัปปริตานุภาวรัตนาตังวัตุยังสัพพโรโสตุกนุสุมหันสามิหันสัพพันตาเปมาสัพพสังกปาเวยังสมิตุ ဒီကံကံတွင်ဝတ္ထုသမင်သမင်ကြီးကိုဟူတုသမ္ပထံအံကသပပတဝနပုညိကံခာမဟာသမုဒ္ဒအာရကကဒေဝတာသဒ္ဒတုနေအနုရကံတုမတိယတေမတိယတေမတေနမနာတမနာမသမသမမသံတေမတေသာမတိယနုမနောမနောယကမတံမတံဗရံ มรังมตังมรังยติมติลุงเวตาสังกุสันทาเวทายาสารสาสังสาสันติโกอุลิสังกุตากุปูปูรังกูปังยะหัสมาปินิมิตาสาวุตันตังคริเมกรังอุติโกตันเนสังมิธานาลุงตันเดสะพุนติยมังกรานิมมาราติเลกมเวติมุงกุรมวา n devo tante pinche murani nara kirin kevan kima dunta w a k i chakami s u v a metam duke kima t u n t u n t u n g a r a n i uki taka kima n t a w a n d e yotana p u t e n kuli p a n g i tipi tangaman dandaya sanapavan mangarani gatuvana katmutarang iva kapniya inja inja na sande tante n che tutu su wa ya kami ima s 인 e n g 두번인저 t a 이 제산내수 이모단대 ima tisan 모대산과 mano itangan mapanya bhakti chang mutandeng tenjung karani nan thu banan bun kang ipudam mahi ting pute rate banan pati itu pate mati matande kang bun tenjung karani dukha tiputi ken sudatan tang brahmang sude tu tuhan janagade เดตังมังกรานิเอตังพุทธิมังกราอัตถกาตายุ vajano tina tine torate matante tuvanave vitani chupantavani mungkang dukang adhikamayena rusapanyo mahakarmikuna tuvetaya sabapannam pule tuva parmi sabapatu sambodhipumnam ete sansunte vecen jayanto bodhiya mule sakyan evang tuvang vichayo yaya tu jayi mangare parajita panranke စေစေပရိပုကရပိစေကေသပုရံကပတုပမုဒတိယုဏံကတံသူမင်္ဂရံသူဝံကုဏောသူမုတောယသုယတံပရမချာရေသပတံကိနံကာယကမံဝါจังကမံပတံကိနံပတံကိနံမနုကမံပဏိတိတေပတံကိနံပတံကိနနိကတုဝါနလဘန္တံတေပတံကိနေဘဝတုရကနုသပတေဝတံသပပဒနုသဒံသိဘဝနုတိဘဝတုသမင်္ဂလံလကနုသပတေဝတံ သမထမန်ဘာဝိနသတ္တံသောတိဘဝနတေဘဝတုသောမင်္ဂလံကံဥသမ္ပတိဝတံသမသံဃံဘာဝနသတ္တံသောတိဘဝနတေဒုက္ကပတနိဒုက္ခပိပတနိပယသောကပတနိသောကဝန္တုသမ္ပေပံဝေတမ္တံဇမိသမ္ပတံမူယံသမ္ပထံအဘေဒေဝံမောနုသပသမ္မတိဒါနံတတံသံသီလံလကံသပ္ပထာ Auna Bharatan Dukajan Dute Vatan Tape Putra Parapata Pachinga Nanyayang Parang Lanta Nanda Tentu Narangang Bandha Misapa Soa Nanyayang Kaputa Nang Pabangan Vaparidasan Vantu Vate Sang Pantuwe Nagantayang Kaputa Nang Ah, pāṅpaṅgānuvā pṛṇāntuva tēsāṅ munākataya pāṅpaṅgāntuva tēsāṅ mūpāntāvē chatakē pāṅpētāṅ guṭāṅ dhammaṅ saṅgāṅ mantā pīnmo macchimā pīnāṅga guṭakā sāsamata evaṅ sammata pachevaranatokam rāṅ rākanu saṅ pannu sīmuli chamāte tevatāṇu sūrō visaṅ sīmuli chamāte rō yāṅgā tevaṅ sūrō visaṅ sīrē tērā saṅ เอตังนังตัวนังบังบุวันตุนุนจันติจารติหิมินาปยังกัมมินาปจยันตุราชาริอุปกรจัมมาตมิตาจันกันตุริโอจันิมาราจันกุณวันตานราปิจัมพรหมมาราจินาจารุรกปราเทวตา Yamumi tamanu sata matya tawe sata pesa tantu kendu Vumjani pakatan mitu kangjati vitang tendu unki pang pampedu vumatang Imina punya kamini mina uja kipang sula pena tanu padante Nye santa nena dhamma Yawa nipantu mangna santu sapata yewa yata jatu pawe pawe Yuju citang sati panya sanne kum ma ra la bandhuno ka sang ka dunya vyasme buddha ti paruna tu namo na tu rutamo na tu pache ka buddho chan sangho na tu taru mamang te sotamanu bhavena ma ru ka sang la bandhu ma yang kin yin sang mangat bang lima ka ye wa chamana ta ten ye sata sanjinu ati ye ja ta ta ta ni nu ka tang pu nya pa lang ma yang tam bhe pa ke pu ni de ye tin nang pu nya pa lang ma ye ja na tang chan te wa an wan ve ti yung sam pe lu kam ta ye wan ta ha le ye du yang ko ja nang sa pe la ban nu ma je ta ti Buranti maya puranti manuti Tankina tankina nisa panchimaya pasya nisaya Utara utara nisa upamaya hetimaya Sabbe santa sabbe panna sabbe puta sabbe pukara Sabbe anta bhava priyapana sabbe itiyo Sabbe purisa sabbe riya sabbe niya sabbe divamana Sabbe mnusa sabbe minika sabbe nakatra sabbe pisa sabbe nyaka sabbe peta สเปจริวังสเปมาตาปิตรูวันสเปยันตกาสเปยันตกาสจิตกาสิงาสัญญิโนสัญญิโนอัมเปเตเวรันตุปยาปจานตุนิกานตุสุกิยตานังปรินาลันตุอัมเปเตอรูคันตุสัเพเตจิกายุกันตุสัเพเตสัพสัมปติงสมิทันตุอภินตรายาจุปจังปทุวะมินาจันตุ สัพเพเตสัพพทุกขาปมุตสัพเพเตนันตังสัมมิทุมังสัพเพเตกัมมะสังกะกัมมะทายะทากัมมะยูนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสรณายังกัมมังกะเลสันติกัญญาณังวาปาปกังวาตัสสะทายะทาอเวสันติติอิมังสัจวรังดิธามิทุติยัมปิมังสัจวรังดิธามิทันติยัมปิมังสัจวรังดิธามิ ยูดันเดนะดันเดนุปตุเตตุตุสันสัสันมันจะรุดานังคิปเมวันนก็จะทิเวตนังอรุสังขานิงสรันเตตนังกรุกังวาปิอาภาทางยิทังเกปังวปาปุเนราชาตุวังปะสกังอัมปะกานังวทาวนังปริกยังวญาตินังภูกานังวบพังกุนังอาดาวันสังกราเนกิตาติปาวกูกายสัพเพราตุปัญโย นิยังสูปปัจจติ ติสาธุสาธุสาธุพะปัญญาปรมีสามสิตัตพะปัญญาปรมีวัดเวทลม วิริยาปรมีอม ระวังดีสีละปรมีบังดาบ เมตตาปรมีปาเป็นตั้งปืนดานปรมีเป็นบุญตั้งโตเป็นกาปรมีหรือก็เป็นเรียงสัตย์ปรมีเวทหลวงดีเป็นไม่ตายอันตีปรมีกับก็เป็นโอกดับนิ่งกมาปรมีมังไม่และปุนฝ่ายติทานปรมีพันดาไปทุกแห่งแข่งแข่งและแรงพาปุ่มมัน ฮิจังพายเตตุตุยโบปริบังบบนีเนตรเนียสัจันสมือนมันบันอยู่ข้างข้างน้ำนาที่นองกวางตกกวางแตกที่ฟองนองนเนืองเป็นกระตอกดอกไม้บูชาประแก้วแก่นไทยสาทานพระพุทธังลือจงมาภายโปรดยานโตโปรดปุกาแต่ดิรีเนตรเนีย มาลิพมอยู่ที่ทานจางไรว่านก็จึงสับดินพลนำนาตีลงพันไปขอภายอักตุตังพยามานอาวาปุนกัวกราบยอมมือขึ้นตุ้นหัวใส่เก้าว่าข้านี้คือลูกศิษย์พระเจ้ามีบุญส่งปานมากนางพระพุทธเจ้าจริงจังตั้งปัญญาบารมีไม่เก่าจาน ตั้งไว้ตั้งนานก็ได้เก้าจันตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้เก้าจันตั้งแตงหัวติงติ่งก็ได้เก้าจันตั้งแต่ติงทุ่งหัวก็ได้เก้าจันแสนว่าลูกปุนยามาเสมอเหมือนฝนแสนหาผก็มีจังมาไกลได้มุจจังก็ไม่จังเลยในว่าพุทธคุณังธรรมังสังฆังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆาอินตา อาจาบแม่ธรนีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินกันกันกูกันได้เลยคือถึงคุณปรบิตาคุณบรรดาคุณกุบาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณคุณตระเจ้าก็ดีคุณพระตนภาวนาก็ดีคุณนึงตระคุณ พระเจ้าจังกุณีคุณพระรันจังกุณีคุณแม่ตรณีจังกุณีจงมากาตุนตัวกับพระเจ้าตั้งกำนาและกำลังในคืนในวันนี้ยามนี้จินแดเตอบุตรบุตรังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังคูสังฆังรักษาบุตรบุตรังลังธรรมโมธรรมังลังสังู่สังฆังลังบุตรบุตรังกันนะ ธรรมโมธรรมังกนาสังโฆสังหายุวโนสุขังปารัง มือข้าพเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วถวายต่างทูกเทียนทองจังกูทั้งสองอันเววาวถวายต่างปฏิมแก้วดอกไปทุมมชาติจังขอบูชาฝ่าพระบาท อันงามยิ่งนักเป็นวงกุงจังดังแปดประการ รุ่งทรงยันตัวเดนตรายพระองค์ตั้งไว้มือภาวนาพระนิจังกุกังนาตาดังโคสังขังตั้งใจภาวนาสันตุจะมาแก้ได้ทุกประการโดยเตจาประมุยันตั้งสารเปกาอุสันตุเตสงเล่นแก้วกาลงพระกรุณาหายทุกข์หายเค็นพระองค์เล็งเห็นทุกตัวตัวสัตว์เร่งกำจัดผู้ไปยามี ผอมีความสุขไปทุกราตีเต้าปรมีทั้งสามสิบตันผู้ดังกำจัดกำมึงกำจาทั้งขัวสุนายสันตุกิลายสุนายบัดนี้ด้วยเต้าปรมีมาพวกเขาเกษามาสมุงสมุเรื่องนิทาสองโลกโลกาไม่ใช่ผู้กำมันมีตังพึ่งกันตั้งสมุกตั้งสิบสองราตีเทวดาตั้งนี้ม่ช่วยปันปีเลยกันอุบาจันไร โดยเตจมกยันปุญยันมาประทานปุณเทวดาองค์ใดตรงรักตรงจันเทวดาบนสวรรค์มาช่วยกันทั้งตามาการแก้วกามาช่วยผ่านสืบดูดังดังจุมปูอย่างมีผู้ภายพระพุทโธแก้วขาดกันุบาจันไรพระธรรมโมขาดแก้วพระแก้วเจ็ดสติไปพระสังโฆพระสงฆ์นี้ก็เป็นทุงใจ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้อย่าได้เสื่อมสูญเพิ่มบุญปารมีจนกว่าผู้กันนี้จะถึงซึ่งปณิพานบุทังรักษาวันตามีทุลโูดัมมังรักษาหังวันตามีตาพิอสังขังรักษาหังวันตามีสัพพะตู สุขโขพุทธานังปะทูสุขาจะธรรมเทศนาสุขาสังขารสัมมกีสมกนังตะโพสุโขอัติโยเสทุจันเอตัสมิงยุเองโคตมะวิชายโนวิชาจรณะสัมปนูโสเสทุเทวมนุเสติวาตปฏิอติจุรติ मापति चन्दिमा तन्न तु कदयु जपति चायी जपति ब्रह्मणु महुरत् उधो तपति ते यथा अरोघया परमालभा तन्तु ते परमाङ्घनं विशा परमायातिनिपानं परमां सुखा วันธามิพุทธังกัปมมวตุสังกัปเมปันเตวันธามิธรรมังกัมเมตุสังกัปเมปันเตวันธามิสังฆังกับมมวตุสังกัปมมปันเตวันธามิกุลุปัญจากัปเมวันธามิกัมมตานังกับมมวตุสังกัปเมวันธามิอารามิปัสสิมังกัปเมวตุสังกัปเมวันเตวันธามิเจติยัง อภังกัปดานิสุปฏิจตาเตตาตุมาโพธิงพุทธานุปังสกลังตระธานากโลเกเทวโลเกมโรเกจัมพุติเปรังกาติเปสลิลาตาดุโยเกตาธาดุโยอรันตาตาตุโยเจติยังกันตะกุติงจตุระเตติสาเตธรรมกันเทอเปสังปาตเจติยัง ยังวันทา นิสัพพตูวันดามิพันเตพังอปราทังกมตเมปันเต มยากตังปุญญสามินานุโมติรมังสามินากตังปุญญมังทานตพัง สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามีการสวดมนต์ที่ได้สวดมา เป็นการสวดได้ ยึดแนวที่ครูบาศิวิชัย ซึ่งได้เป็นต้นแบบในการสวดเพื่อให้เกิดพลังที่เรียกว่าพลังกุณดรณี หรือพลังนาคปลกคือจะต้องออกเสียงให้มีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็เน้นเสียง การเน้นเสียง เรียกว่าตามที่เกิดของเสียง ว่า เสียงมันเกิดตรงจุดไหน ถ้าถ้าใครเรียนเรื่องพลัง ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในตัวคนเรานี้มีศูนย์พลังอยู่เจ็ดแห่ง คือที่กระหม่อม ศูนย์พลังสีม่วง หน้าผาก สีน้ำเงินแก่ คอสีฟ้า หัวใจสีเขียว ลิ้นปี่สีเหลือง สะดือสีส้ม และก้นกบสีแดง สีทั้งเจ็ดก็จะมีเสียงที่กระตุ้นทำให้เกิดพลัง และเมื่อพลังนี้เกิดขึ้น ก็จะทำให้รังสีหรือสีต่าง ๆ สดใส ของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในธรรมจักรปวัตนสูตรว่า เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ ก็คือเมื่อพระองค์ได้ค้นพบมรรคมีองค์แปดและทำมรรคมีองค์แปดให้เกิดขึ้นภายในพระองค์ รังสีหรือศูนย์พลังของพระองค์ เป็นรังสีพิเศษที่เรียกว่าฉับพันรังสีแทนที่จะเป็นเจ็ดหรือว่ารังสีสีรุ้ง แต่ของพุทธเจ้ากลับเหลือเป็นรังสีหกก็คือพระองค์เปลี่ยน สีม่วงเป็นสีที่เป็นประพัดสอนเป็นสีขาวเจิดจ้าเป็นประกายไปถึงพรหมโลก สีน้ำเงินแก่ที่หน้าผากก็เป็นสีขาวเรียบๆสีฟ้าที่คอก็เป็นสีขาวเรียบๆ สีเขียว สีที่ หัวใจสีเหลืองที่ลิ้นปีสีส้มที่สะดือและสีแดงที่ก้นกบ ก็ยังมีสภาวะเหมือนกับมนุษย์เราทั่วๆไป การที่พระองค์มีรังสีอย่างนั้นก็ สามารถ พิสูจน์ได้ด้วยกล้องออร่า ซึ่งการพิสูจน์ของกล้อง ออร่าว่าถ้าใครที่ศีรษะหรือที่กระหม่อมมีสีขาวก็สามารถคุยกับเทพกับวิญญาณ หรือสื่อกับเทพกับวิญญาณได้ ผู้ที่มีสีขาวที่หน้าผาก ก็จะมีหูทิพตาทิพผู้ที่มีสีขาวที่คอก็จะสามารถสื่อความหมายหรือพูดกับสัตว์ได้ ซึ่ง ตามพุทธกิจของพระองค์ดึกสงัดพระพุทธเจ้าได้ตอบปัญหาพรหมเทพ และพระองค์ได้สำเร็จวิชาแปดหรือทศพลยานทำให้พระองค์มีหูทิพตาทิพและพระองค์สามารถคุยกับสัตว์ เห็นว่าพระองค์ได้ไปอยู่ป่าไปอยู่กับช้างกับลิงก็เพราะพระองค์สามารถคุยกับสัตว์รู้เรื่อง นั้นการที่สวดมนต์ เป็นผลที่ทำให้ได้เกิดพลังนาคปลกหรือพลังกุณดรณี ที่ปรากฏในตำนานที่เราส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าที่พุทธเจ้าพระองค์ หลังจากตรัสรู้ได้ไปสวยมุติสุขที่สัมุจเรนเป็นที่อยู่ของพญามุจเรนนคราช ฝนตกพรำพรำพญามุจเรนนคราช ก็แผ่พังพานเพื่อปกป้องเพื่อให้พุทธเจ้าเปียกฝน แต่ความจริงพระพุทธองค์มีพลังนี้โดยพระองค์เองหรือเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากการสวดมนต์ภาวนานี่เอง ที่เรียกว่าพลังนาคปลกหรือภาษาเดิมเขาใช้คำว่าพลังกุนดารินีซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า serpent power หรือ snake power และเป็นที่ยืนยันได้ว่า พลังนี้เกิดขึ้นจากเสียงสวดมนต์จริงๆ จะเห็นได้ในกรณีครูบาศรีวิชัย ซึ่งครูบาได้ถูกกล่าวหา และถูกพามากักบริเวณที่วัดเบญจมบพิษ ในข้อกล่าวหามีว่า ครูบานี่มีฤทธิ์เวลาฝนตกไม่เปียก เวลาเดินเท้าไม่ติดดิน และมีผู้เลื่อมใสครูบามาก จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในภาคเหนือ การที่ถูกกล่าวหาอย่างนี้ ความจริงมันเป็นเรื่องจริงที่ครูบามีพลังเช่นนี้ เพราะว่าครูบานี้ มีปกติชอบสวดมนต์ ไม่ว่าคูบาจะไปสร้างที่ไหน ก็จะทำปรำพิธีมึงเหนือเรียกว่าผามก็คือที่สำหรับทำพิธีกรรมหรือสวดมนต์ภาวนานเอง กูบาจะสวดมนต์จนกระทั่งได้พูดกับบรรดาผู้มาร่วมว่า เทวดามาช่วยแล้วลงมือได้ อย่างเช่นการสร้างทางขึ้น พระธาตุดอยสุเทพ กูบาก็สวดมนต์ แล้วก็บอกว่าเริ่มลงมือได้แล้วก็สามารถสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ เสร็จภายในห้าเดือนเสร็จเสร็จตัวนั้น อันนี้ก็คือพลังกุณดรณี หรือพลังนาคปลกนี่เอง พลังนี้ถ้าใครสามารถกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ ก็จะมีความรู้สึกอุ่นมาจากก้นกบขึ้นมาตามกระดูกสันหลังพอมาถึงที่ศีรษะก็จะรู้สึก เกิดปีติหรือเย็นสบายโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็จะสลายไปสิ้น ถูกพลังนี้สลายให้หมดไป ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ มีบางท่านเข้าใจว่าสวดมนต์เนี่ยจะสวด ออกเสียงหรือไม่ออกเสียงมักจะถามอย่างนี้ถ้าเป็นสวดมนต์ภาวนาจะต้องออกเสียงเสียงดังเท่าไหร่ยิ่งดี การสวดมนต์ออกเสียงเนี่ยได้บุญสิบประการ หรือสวดมนต์แล้วได้บุญข้อที่หนึ่งคือทานใหม่ได้ให้ธรรมะเป็นทานเป็นการสอนธรรมะ แก่สรรพสัตว์ทั้งผู้โอปปติกาทั้งหลายด้วย สองสวดมนต์นี่เป็นศีลใหม่องค์ของศีลในมรรคคือสัมมาวจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะ ก็บริสุทธิ์ ก็คือขณะที่สวดมนต์ไม่ได้พูดเท็จไม่ได้พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดเพ้อเจ้อและไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อน ไม่ได้ไปรักขโมยไม่ได้ไป ทรยศต่อคู่ครอง และไม่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนชื่อว่ามีองค์มรรคที่เป็นองค์ของศีลคือสัมมาวจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะบริสุทธิ์สองสวดมาสามสวดมนต์เป็นภาวนาใหม่ คือเป็นองค์ของมรรคที่เรียกว่าสัมมาวยมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวยมะคือขณะที่สวดมนต์จิตเป็นกุศล ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นครอบงำ และสวดด้วยความมีสติ เมื่อมีความพยายามชอบมีสติ ก็เกิดสมาธิ หรือทำให้เข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานได้ เมื่อเข้าสมาธิหรือเข้าฌานได้ทำให้เกิดภาวนามยปัญญาดังที่พุทธเจ้าได้ตรัสว่า สมาธิงพิกเวภาเวทะสมาโตพิกเวยถาปูตังประชานติพิสูจทั้งหลาย พวกเธอพึงบำเพ็ญสมาธิผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริง เมื่อจิตมีสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ย่อมเกิดขึ้นดังนั้นสวดมนต์จึงเป็นทานใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่และสวดมนต์เป็นอปจัยนะใหม่เป็นการแสดงความเคารพครบรูปแบบ คือเป็นการทำมัญชลีวันทาอภิวาท และสวดมนต์เป็นวายาวัจจะใหม่เป็นการขนขวาย ช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ภาษาขณะสวดมนต์ก็จะมาร่วมกัน เสริมบารมีหรือบำเพ็ญธรรมหรือภาวนาร่วมกัน สวดมนต์เป็นปฏิทานใหม่คือมีเป็นการให้ส่วนบุญ และเมื่อเป็นการให้ส่วนบุญก็จะมีผู้มานุโมทนาหรือมารับส่วนบุญ เรียกเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ สวดมนต์เป็นธรรมสวนาใหม่ซึ่งเป็นบุญข้อที่แปด เหมือนกับการฟังกับฟังธรรมะกับพุทธเจ้า ก่อนที่พระพุทธเจ้าประจับประนิพานพระอนุนทูลถามว่าเมื่อพระองค์ประนิพานจะตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไม่ตั้งใคร ธรรมะจะเป็นตัวแทนพระองค์ฉะนั้นการสวดมนต์อย่างเช่นได้นำพระสูตรหลัก คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรอนัตตลกนสูตร อาทิตตปริยายสูตร สติปัฏฐานและธรรมนิยาม ร้อมนพสูตรหรือมาสวดในที่นี้ เหมือนกับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมะจากพุทธเจ้า และข้อที่เก้าธรรมเทศนาหมายก็คือว่า เหมือนกับการได้แสดงธรรมหรือเทศแทนพุทธเจ้าได้บุญข้อที่เก้าและข้อที่สิบทิฏฐุชุกรรม การสวดมนต์ถือว่าเป็นการทำความเห็นให้ถูกต้อง เมื่อมีความเห็นถูกต้องปฏิบัติไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าสวดมนต์นะช่วยให้บรรลุถึงพระอรหันต์ซึ่งปรากฏใน ปัญจกะนิบาตอังคุตรนิกายมีชื่อว่าวิมุตตายสนสูตร ฉะนั้นการสวดมนต์จึงมีอนิสงส์มากมาย การที่จะสวดมนต์ได้ผลได้อนิสงส์เราต้องสร้างปีติให้เกิดก่อนว่าข้อหนึ่ง ดีใจหนอที่เราสวดมนต์เหมือนกับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าสองดีใจหนอที่สวดมนต์ได้บุญถึงสิบประการสามดีใจหนอสวดมนต์เนี่ยเป็นการสลายทั้งกิเลส และโรคภัยไข้เจ็บ และสวดมนต์นี่เอง จะช่วยให้ซึมซับรับเอาธรรมะมาไว้ในตัว ซึ่งตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในโอวาทปฏิโมกที่นำมาสวดว่า เป็นการไม่ทำบาปด้วยประการทั้งปวงทำแต่สิ่งที่เป็นกุศล และทำจิตใจให้สะอาดทำจิตใจให้ผ่องใสเรียกว่าเป็นสจิตตปริโยทปนังฉะนั้น ถ้าเข้าใจสวดมนต์เสียงดังเท่าไหร่ และเร่งเสียงหรือเร่งจังหวะให้มากเท่าไหร่ ก็ช่วยให้เกิดสมาธิ และเมื่อสมาธิเกิด มันจะทำให้เกิดเป็นภาวนามยปัญญา ก็คือเมื่อสมาธิเกิดปัญญาที่แท้จริงที่ว่าภาวนามยปัญญาย่อมเกิดนั้นเป็นอนิสงส์ ที่เกิดขึ้นจากการสวดมนต์ ถ้าสวดด้วยความเข้าใจ ถ้าสวดด้วยความเครียด อย่างเช่น บางท่านได้ไปอ่านคำแนะนำว่าจะต้องสวดตามอายุเท่าอายุ สวดไปสวดไปเกิดเครียดขึ้นมาว่ามือไรเนาะมันจะจบสักทีอันนี้อันตราย ความเครียดเป็นเหตุทำให้เกิดโรคภัย ฉะนั้นต้องสวดด้วยปีติดังที่กล่าวมา จึงจะได้อานิสงส์ของการสวดมนต์อย่างแท้จริง บางท่านมีความเข้าใจว่า สวดมนต์สวดไปทำไมสู้ภาวนาไม่ได้ การภาวนาก็คือการอยู่กับสภาวธรรมเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบต่อเนื่องแต่ถ้าการภาวนานั้น สามารถเข้าสมาธิหรือเข้าฌานได้ มันก็จะมีผลดีหรือช่างประเสริฐ และเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้บรรลุเป็นพระอริยะ หรือบรรลุโลกุตระธรรมได้ แต่เมื่อภาวนาไปแล้ว ไม่เกิดองค์ฌานหรือไม่เกิดสมาธิไม่สามารถเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานได้ ภาวนาไป ภาวนาไป เกิดการเป็นเน็บการเจ็บหรือการปวดขึ้นมา แทนที่จะได้ความสบายใจ หรือปีติและความสุขกลับเกิดทุกขเวทนา และเกิดเอาทุกขเวทนานั้นมาไว้ อันนี้ทางกิติยา ท่านสอนว่า ถ้าเราไปหมกมุ่งคุ้งคิดอยู่กับสิ่งใด ก็จะเก็บสิ่งนั้นไว้ไว้ใต้จิตสำนึกของเรา ภายในจิตใต้สำนึกของเราก็เก็บเอาสิ่งที่หรือที่เรียกว่าประสบการณ์ที่เรียกว่าเป็นทุกขเวทนานั้นไว้ อันนี้เองถ้าเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อม ก็จะเป็นเหตุให้ ความทุกข์ที่ถูกเก็บไว้นั้นแสดงตัวออกมาทันที เช่น เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปไม่ได้ผลตามที่ตัวต้องการ ก็จะคิดไปนานาประการ และจะทำให้เกิดความเครียด เมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาตอนนี้แหละคุมตัวไม่อยู่ เลือดก็เสีย และเป็นเหตุปัจจัยให้เพี้ยนไปบางทีจนดึกว่าถูก ประทำหรือถูกคุณใสบางทีก็เข้าใจว่าจะมีเทพหรือมีองค์เข้ามา ซึ่งมีตัวอย่างที่ปรากฏมากมาย และต้องเสียเงินในการที่จะต้องทำพิธีแก้คุณใสและต้องเสีย ในการที่จะไปรับขันเป็นจำนวนเงินมากมาย อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง การสวดมนต์ดังที่ได้กล่าวมาว่า ได้บุญถึงสิบประการอนอกจากที่จะได้บุญถึงสิบประการ และที่ได้แนะนำว่าให้สร้างปิติขึ้นมา ว่าดีใจหนอที่เราสวดมนต์เหมือนกับได้กล่าวพระพุทธเจ้าดีใจหนอที่เราสวดมนต์เนี่ยได้บุญสิบประการ และก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้จัดในโอวาทปฏิโมกก็คือ เป็นการไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวง และจิตก็อยู่กับกุศลแบบต่อเนื่องและเป็นการขัดเกลาหรือทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นการรับเอาธรรมะ หรือดูดซับซึมซับเอาธรรมะเข้ามาสู่ตัวโดยที่ไม่รู้ตัวว่า ธรรมะนั้นมันเข้าสู่ตัวเราได้อย่างไร และที่สำคัญเดี๋ยวนี้ทาง ศทางตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เขามีความสนใจในเรื่องการสวดมนต์มาก โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ทางเลือก มีนายแพทย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าดรดิชาร์ด เกอร์เบอร์ ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่าไวเบ a t ชน n a l m e ิ i ในหนังสือเล่มนี้ ดรดิชาร์ด เกอร์เบอร์ได้แนะเลยว่าสวดมนต์เนี่ยเป็นยาขนานวิเศษ สวดมนต์สวดมนต์เป็นพลังสั่นสะเทือน หรือเป็นพลังไวเบรชั่นถ้า เราสวดด้วยความเข้าใจด้วยเจตนา ว่าจะให้เกิดผลอย่างไร มันก็เป็นผลอย่างนั้นจริงๆแม้แต่เรื่องอาทยากรรม ซึ่งเขาไปทำการวิจัยอยู่หลายประเทศประเทศที่มีปัญหาทางด้านอาทยากรรมสูงเขาก็ไปทำการวิจัย โดยการสวดมนต์อยู่รอบๆในแดนที่หรือในประเทศหรือในส่วนที่เรียกว่ามีปัญหาทางด้านอัจญากรรมสูง ก็ปรากฏว่าอัจญากรรมก็ลดลงลดลงเรื่อยๆมันก็ได้ผลในที่สุด ก็ปรากฏว่าอัจญากรรมมันสงบลงเป็นในเรื่องการสวดมนต์ภาวนา ก็จะเห็นได้ชัดอย่างที่จะยกตัวอย่าง ที่เอามากล่าวอ้างในหนังสือพลังธรรมะชนะโรคร้ายได้อย่างไร โดยเอาเรื่องของคุณยมทองเจือมาเป็นตัวอย่างว่าคุณยมทองเจือเนี่ยเป็นมะเร็งที่กระเพาะในทำการผ่าตัดตัดกระเพาะทิ้งหลังจากผ่าตัดตัดกระเพาะทิ้งแล้ว ก็ปรากฏว่ามะเร็ง มันลุกลามไปที่อื่นกระจายไปทั่ว เกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสจึงเข้ารับการรักษาครั้งที่สองก็มีการผ่าตัด เพราะผ่าตัดครั้งที่สอง หมอเปิดแผลแล้วก็ใช้กล้องส่องดูว่ามันเป็นอย่างไรการมะเร็ง ก็ปรากฏว่ามะเร็งมันกระจายไปทั่วจะทำคีโมก็ไม่ไหว เพราะว่าถ้าจะทำตามที่มะเร็งกระจายไป เซลล์มันก็จะตายไป มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร หมอ ก็เลยทุกทิศกันว่า ไม่ต้องทำอะไรแล้วติดแผลเลย คนไข้อยู่ไม่ถึงอาทิตย์หรืออไม่ไม่ถึงสัปดาห์ก็ว่าโอไปภายในเจ็ดวันเนี้ยก็ติดแผลเลยบังเอิญตอนนั้นคุณยายคองเกลือ ก็ตื่นมาพอดีได้ยินที่หมอคุยกันทั้งหมดแทนที่คุณยายจะตกใจ คุณยายกลับดีใจจะดีใจเหลือเกิน ที่รู้ว่าจะตายอยู่เร็วๆตายเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีตายวันนี้พรุ่งนี้หรือตายขณะนี้ก็ยิ่งดี เพราะว่าเป็นมะเร็งมันแสนเจ็บทุกทรมาน ยิ่งตายเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี และดีใจอีกหนึ่งก็คือว่า จะได้ใช้เวลาไม่กี่วันที่เหลือเนี่ยสวดมนต์ภาวนา เพื่อจะได้ไปเกิดภพภูมิที่ดี ก็เลย สวดมนต์ตามที่ตัวสวดได้ นึกถึงบทที่ตัวพอที่จะนึกได้ก็สวดไป ไม่ว่านโมตัสสะพระกวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสนังกระฉามิพุทโธนึกอะไรได้ก็ว่าไป ก็ถือว่าเป็นการสวดมนต์น้อมระลึกถึงพระตนตรัยโดยที่ตัวเองมีศรัทธา มีความเชื่อ มีความเลื่อมใสว่าการทำบุญและการสวดมนต์เนี่ย จะทำให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็สวดด้วยปีติสวดไปสวดไปจนกระทั่งแผลหาย ก็ปรากฏว่า ได้ผล ก็คือ คุณยายก็ยืนอยู่เกินเจ็ดวันไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่ เมื่ออยู่มาหลายเดือนก็มาบ่นกับลูกว่าหมอว่ากูจะตายไม่เห็นตายสักทีลูก ก็รำคาญที่แม่บ่นก็เลยพาไปตรวจผลเลือดไปเอ็กซเรย์ก็ปรากฏมะเร็งตายไปแล้ว คือมะเร็งหมดสภาพไปแล้วคุณยายก็ยังอยู่อตอนที่ผ่าตัดคุณยายอายุ46บัดนี้คุณยายอายุ87ก็ยังอยู่ที่ชิคาโก ไม่ใช่อยู่อย่างคนไร้สมรรถภาพ แต่อยู่อย่างคนที่มีสมรรถภาพคือคุณยายเก่งในการทำขนมชาววัง ทำขนมแบบมีสีสันต่าง ๆ ประดิษฐ์ประดอย ฉะนั้นการที่เข้าใจในการสวดมนต์คือมีปีติในการสวดดังเช่นคุณยายทองเจือนี่ก็มีผลแท้จริงอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองซูริกโยมจุง๋งคือชื่อจริงไม่ทราบชื่อแต่ชื่อเล่นว่ายมจุง๋งก็เป็นมะเร็ง ยมจุ๋งเนี่ยรักลูกมากพอรู้ว่าตัวเป็นมะเร็งแต่รับการรักษา แล้วก็รู้ว่า หมอก็ช่วยตามความสามารถแล้วด้วยเหตุที่รักลูกมากพอรู้ว่าไปสวิตเซอร์แลนด์ก็มาปรึกษาว่าจะทำอย่างไร ที่จะรักษามะเร็งให้หาย เพื่อจะมีชีวิตอยู่กับลูกได้ ก็เลยแนะให้สวดมนต์และก็ให้ดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเอง ด้วยความรักลูกคุณยงยงจุ๋งก็ได้ปฏิบัติตาม ก็ผลปรากฏว่าพอตรวจไปตรวจไปเหงื่อท่วมตัวน้ำลายฟูมปากก็ตรวจต่อไปตรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในภาวะที่เรียกว่า สบายขึ้น และตรวจจนกระทั่งเห็นตัวเองไปนั่งอยู่ตรงหน้า ก็คือว่าถอดร่างได้เพราะว่าอย่างนี้กายทิพย์กายเนื้อแยกจากกัน ก็มีความสงสัยก็มาถาม ก็อธิบายให้ฟังดีแล้ว อันนั้นน่ะถ้าเราถอดกายเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันไม่มีปัญหาแล้ว มันอยู่ไม่ได้แล้ว มันไม่มีที่อาศัยแล้วเราเล่นกลกับมันได้ว่างั้นในที่สุดยงจุ๋มก็หายจากโรคมะเร็งจริงๆเป็นคนที่มีสุขภาพดีและนอกจากนี้นอกจากยมจุ๋มหายจากโรคมะเร็งแล้ว ก็ยังช่วยให้เพื่อน ได้รับส่วนบุญ ก็คือยมจุมนิมนต์ให้ไปทำพิธีสวดมนต์ก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อนายฟริสติเป็นมะเร็งนี้กัน อยู่คอนโดเดียวกันอยู่ชั้นห้าก็มีภรรยาเป็นคนไทยเวลาไปสวดมนต์ภรรยาก็ประคองลงมา มาฟังสวดและมารับพลังและหลังจากที่ฟังสวดและรับพลังแล้ว ก็ปรากฏนายพิเศษจึงเป็นมะเร็งซึ่งเสียมาก ไม่ขึ้นลิฟต์เลยบอกฉันแข็งแรงฉันไม่เป็นอะไรฉันสบายแล้วเดินขึ้นคอนโดชั้นห้า โดยที่ไม่ต้องใช้ลิฟต์และวันต่อไปแต่วันต่อมาโดยเหตุว่าดีใจที่ตัวสบาย ก็ตะโกนคุยกับคนนู้นคนนี้เผลอออกไปถนนถูกรถชน กลิ้งไปหลายตลบคนก็มามองดูกัน ก็นึกว่าคุณเฟรซี่นี่ตายแน่ จะช่วยกันประคองขึ้นมา ก็ปรากฏว่าเมื่อประคองขึ้นมา แล้วแกก็เหมือนกับคนที่ถูกอะไรชนหรือที่ล้มไป ก็ลองเอามืออตกตรงนั้นตรงนี้เอ๊ะฉันไม่เป็นไรก็เดินขึ้นคอนโดไปอย่างสบายอันนี้เป็นอนิสงส์ของการสวดมนต์และสวดมนต์นี่เป็นพลังจริงๆดังที่ปรากฏในในการถ่ายรูปขณะที่สวดมนต์โดยใช้ พลังเสียงสั่นสะเทือนหรือเรียกว่าสวดมนต์แบบเพื่อกระตุ้นให้ขุนพลังต่างๆเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปลุกพลังคุณบริณีหรือเป็นพลังสั่นสะเทือนหรือเป็นไวเบรชันนั่นเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นพลังสายเสียงถ้าเราถ่ายรูปแล้วจะเป็นประกายเหมือนกระหลอดนีออนอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการสวดมนต์เนี่ยมีพลัง และทางเมืองเหนือที่เขามีพิธี สุขชาตาโดยใช้ได้สายศีลพันไปที่ศีรษะมาที่มือของคนป่วย ก็เพราะเหตุนี้เองเพราะเพราะพลังเกิดจากการสวดมนต์แต่ต้องสวดด้วยความเข้าใจ สวดแบบเน้นเสียง สวดแบบที่ครูบาศิวิชัยได้สวดมาเป็นแบบอย่างดังนั้นการที่พวกเราทั้งหลาย ได้สวดมนต์ด้วยความเข้าใจ จะมีอานิสงส์มากมายดังที่กล่าวมาแต่ถ้าเราสวดด้วยความเครียดสวดเพื่ออยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำไมมันไม่เกิดอันนี้ก็มัน ก็จะได้แต่ความเครียด แต่ถ้าเราสวดด้วยตีติดว่าดีใจหนอ ที่สวดมนต์ที่เราได้ฝ่าพุทธเจ้า ดีใจหนอสวดมนต์ ได้บุญสิบประการ ดีใจเนาะสวดมนต์เป็นพลังสั่นสะเทือน หรือเป็นพลังบริเบรชั่นดังที่ดรลิชาร์ดเกอร์เบอร์หมออเมริกัน ได้เขียนหนังสือไวเบรชันเมดิซินและเป็นเหตุให้หมออเมริกา99เปอร์เซ็นมีมติเห็นร่วมกันว่าต่อไปโรงพยาบาลก็ดี หรือมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับทางแพทย์จะต้องมีห้องสวดมนต์ภาวนารักษาโรค คือโรคใดถ้ารักษาด้วยวิธีการแผนปัจจุบันไม่ได้ผลก็ใช้วิธีสวดมนต์ภาวนารักษาโรค อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า สวดมนต์เนี้ยมันมีอานิสงส์มากมายดังที่กล่าวมา ก็ขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณา แล้วแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็แล้วแต่เพียงแต่แสดงตามที่ ได้มีประสบการณ์มาและนำประสบการณ์ต่าง ๆ มารวมแสดงณที่นี้ก็ขอความสุขความเกิดสัจดีจงมีแด่ทุกท่านและธรรมโมหเวรักติธรรมจารีธรรมะแลย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมจารีสุข กวาเลสุอัตราขจันตุทีวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมกตังปริตานุภาวุสัทธารักขตุตี បលិតវាននមេតាំសមេតាបតហន្តាអវិគិតចិតាបលិតាំភនន្តុសัพហេកាមេចរូបេគិរិសិករតតេ จันตลิขิวิมานีดีเตระทิเจกหามีดรวนหักขานเกกิหวทุมหิเกเตบุมมตาตยุจตุโลกัปปราราชา ยมราชาอินทูเวสวรรณราชาอริยเมตโยนภูมิสัตตาวกาตโยอริยสาวกาจมปุถุชนะกัรยานาจะสัมมาทิฏฐิวัมพุทธิปัสสนา धम्मे प्रसन्ना सङ्घे प्रसन्ना बुद्धे सङ्घरवान् धम्मे सङ्घरवान् सङ्घे सङ्घरवान् इतु धानतु याव परम्परा इमस्मिन् सुचक्रवालेषु เทวตายังมุนิวระวจนังสาธุมิสุนันตุธรรมสวนกาลุยัมพทันตาธรรมสวนกาลุยัมพทันตา ธรรมสวนกาลูอยัมบัทันตานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ มังคาวตุวะลาตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังกิวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิธัมมัง จิตตัญญาวันินันสรนังกัญชามิสังกังจิตตัญญาวันิพานังสรนังกัญชามิทุติยมปิทุทังจิตตัญญาวันิพานังสรนังกัญชามิทุติยมปิธรรมัง ජීවිතං යාව නිපානං කරුණං කංචාමි ဒုတိယံ පි සංඝං ජීවිතං යාව නිපානං කරුණං කංචාමි තාදියම් පි සුතං කිවිතං යාව නිපානං කරුණං කංචාමි ขันติยังบีนังมังชีวิตังยาวนิพานังสรนังกัจามิตาติยามบีสังขังชีวิตังยาวนิพานังสรนังกัจามิตาติยามปีดัมมังชีวิตังยาวนิพานังสรนังกัจามิตาติยามปีสังขังชีวิตังยาวนิพานัง शरणं गच्छामि इति पिसु पङ्कवा अरहं सम्मा सम्बुधो वेचान् चरणसम्पन्नो सुगतु कवितु अनुतरो पुरिसं धम्मसारथे सद्धा देवमनुसानं उधो भगवन्ते स्वाङ्खातु ภะคะวาตาธัมโมสันเดติกุอากาลิกุเอปัญจิกุโอปัญญิกุปัญจตังเวติตาภูวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกันตังคูววุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกันตังโคญาญาปฏิปันโน ภะคะวะตุสาวกสังโฆสัมหิทิปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆยะติทังจันตาเรปุริสายุคานิอัฏฐามปุริสาปุกราเอสามภะคะวะตุสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดักกินายโยอัญจลีกรณิโย अन्मतरं पुञ्ञं किं तमि लोकां शान्ति नमः मे स प Buddha नं न वतिं करो महावीरो निन्दं करो महाजसो स करो लोकैतो दीपं करो सुतिन्द्रो คุณดัญโยชนะปามุโุมังกรูปุริกาสโพสุมโนสุมโนติโรเรวตุรันติวัฒโนโสปิโตคุณสัมปโนอนุมัติสิจนตมุปตุโมโลกปัจจุตุนรตุวรสารติปตุมุตรูสัตตสารโสุเมโต Ngọc Ti Pukaru Su Cha Tu Saparu Kanku Piyanta Sin Rasa Bhuva Ajanta Sin Karuniku Dhammanta Sin Tumunutuva Vittathuva Samoloke Visu Chavanta Tangvaropa Su vi Buddho si cha अनुपमो तेजि सपाहितो रतावि सभोतु कतः यकु ककुतनो सतवहो कुनकमनो प्रणञ्जो कसपोतुरि सम्पन्नो कोटमो तकियपुङ्गवो अटवे सति सङ्घताय मे पुटः महितिका करुणा गुणसम्पन्ना सपरोका विपूजिता एते तत् पर्वा पुट एति तङ्कुना अजुम्बिन्दिये पिङ्गे अमटं पठन्ये ते पुठा होति सपठा अन्तमी सति मे पुते अहं वन्धामि सपठा ते संयेन क्षीरेण अन्तिमीतः बलेण च ते पिनु anuragantu tu sukena ca andavesadhmi puteyo naro saranangatu kampani santasadhasani tukati saunakajati atravi sati putta parvitam ye santa san sakita tisrana sarana etaro kandreva pumma pumma ยตีวานุนักนังนักหนพยาวตาสัมปการังเอเตยันตุเดวาหุรกนังกมเยมิวราเทวสันตุวสันตุวเอตุมุนิวราวจนังโสตุมะคังสมะคังสัพเพตุจังกวาเลสุยัตถาเทวาน ยบรัวยังอามิกตังพุญญังสัพพสัมปติสาตกังสัพเตตังอันโูติตัวสมกาสาสนิรตา ปมาตรายตาหูทวรกาสุวิเศษตัวสาสนังจารุกัสุทีปวตุสัพพทาสาสนังวิจโรกันจา ชีวารังคันตุสัมปทานสติงหุนตุสุขีสัพเพ ปริวารเวอัตโนะนนิคานตุมนาหุนตุสาสเพยันเตปิราชตุวจุรตุวมนุสตุวมนุสตุวอากิตุวอุตกตุวปิสาจตุว కానుకతు కన్నతతు వన్నకతతు వచనపదలు కతువ అసధమ్మతువ సన్నిచితువ సపురిసతువ చందాతి అసమి గగుణ కుకుర అవిచికమని సపదివే అజతరస శుక్రమహిష న్యకరకసాతి ననాపయతువ నానాలుకతు నానాపదవతువ a ra căn căn hành tu nutarang ti sambhuti sambhuti tu tata gatu padamang yang ke se se dhamma jagang nutarang samma ke vapaten tu loke pativatiyang yatha tata bhu anta ฏิปันติจมัติมาเยตุสวาริยสัจเจสุวิสุทังญาณทัศนังเอติตังธรรมราเจนสัมมาสัมพุทธิกิตนัง นาเมนวิสุตังสุตังธรรมจักรปวัตนังวิยานกรณปาเทนสังขีกันดัง ปฏิเตนนเสวิตภาโยจยัง tu Kamiku kamaku kandikan yoko himu kamu Otu ceniku Anarihu anata sannitu hiu cayang Anta kilamatani yoko Ruku anarihu anata sannitu Ete te pikunge Ubho ante anupakham matimam patipatha तथा कतेनपि सम्भृताय करणीय यान् करणीय प्रथमाय पिञ्जाय सम्भूताय निपानाय सम्वतते प्रथमा च सापि कुवे महिमापतिपथा ตถาคตเตนะปิสัมพุทธาจันกุมกรณียานกรณีปัจมายปัญญายสัมภูดายนิพานยสังวัตติยมีวาริวะดังยิกุมะโกทายติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวจาสัมมากัมมันตุสัมมาจิวสัมมาวายโม सम्मा समाधि यङ्घूषाम् विभुवे मचिमा प्रतिपथा यदा गतेनपि सम्भुधा च घूकरणी करणी पसमाय पिञ्जय सम्भोधय निपाय सन्वतति इदानपि भुवे दुःखम् Nariyaka jahin chadi piduka cara piduka Merunam bidukang so kaparite watu ketu menatu paya sa sampai Apie sambuyu kuduku Pie bipiyu kuduku Yang bijang narapati tam bidukang Tangkite na panjupa dan kanta dukang Idan rupa nabi kau hidup bagimu tua Hari yang kejam ya yang kan hapun pengika Nanti raga tangga tatra tatra pinandini Zayyat hidang kamatan hapawan tenak Hawatan hawi pawatan ha Idan rupa nabi kau ทุกขนิโรโทูริยสัญจังโยตันสาเยวันตันหายอาเสสวิรากนิโรโทูจากุปนิสกุมติอนาริโยอิทังคูปนาภิกเวทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาริยสัญจังยมนิวาริโยทังยยโกมะโคไยติทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวิมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิดังยุกังอริยสัจจันติเมิกเวปุเบหันสุเตสุธรรมเมตุยังกูตปาติยานังอุตปาติปัญญาตปาติวิชา อุตปาติอาลูกุตปาภิดังทูอปนิตังตุกังยะตจังปริยยันติเมปิกเวอุเปอนันุสุเตสุธัมเมสุจังคุงตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาอุตปาติอาลูกุอุตปาติ Tam khu tinh tăng tu khẩn Aliya sa chan phật gia tăng Thì mê tiên cổ nghe Thế nan vô tình vô đầm mê vô chẳng cung đa ba thi a năng đa ba thi Văn giá đa ba thi vi cha đa ba thi a lô cung đa ba thi Vì đăng thúc vai sầm tiêu vai Aliya sa chan thế mê tiên cổ nghe Upe ananupute sutange sujanku dapahati yanam dapahati panya dapahati vicha dapahati aluku dapahati tăng khu bani tăng thuộc và tùng tiyo ariya sajang và hạ tâm hành đi mê tiếng công y phụ tê anan su tên su đầm mê su chẳng cùng đập ba đi ญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกูอุตปาติดังโกวังปนิดังลุกเกิดดิวอริยสัจจังปยนันกิเนติกเวตุเตอนันตุเตสุธรรมเมสุจักคุมตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาอุตปาติอาลูกู อุตปาทีอิทังทุกขนิโรธโหอริยสัจจันติเมปิุเมสุเพอนุตุเตสุธรรมเมตุจังกุมตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาโลกุตปาทิตังโหปนิตังทุกขนิโรธโหอริยสัจจันติ รัตติกาตบันติเมติภุเวภูเพนันตุเตสุธรรมเมตุจันตปาฏิยานันตปาฏิบัญญัติปาฏิวิชาตปาฏิอารูปตปาฏิตัณกุมปนิสันทุกขนิโรธอนิยสัจจังสัจจิกตันติเมติภุเว อุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุงตปาติยานังอุตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกุตปาติอิทังบุตรลิโระกัรมินีปฏิบัติาเรียนสัญจันติเมติกเวอุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุงตปาติยานัง पान्ति पञ्जाकृपाति मे चाकपति आलुगो मुद्रपाति तां भो पञ्जु निरोधकामुनि पति पथा व्यस चावेदपन्तिमेति कुवे सु हनन्दु ते सुम् मे अस चु दपाति अनन्द पाति पञ्जापाति मे चापपाति อาลูอุดปาทีตังภูมิปณิกันทุกกันนิโรธกันนิปฏิปัฏฐายังกันจังภาวิกันดิเนปิงกเวบุเพยานันสุเตสุดังเมกุจังกุมดปาตียาณังดปาตีปัญญาดปาตีวิชานดปาตีอาลูกู กปาทียาวกีวันจะเมติกุเมกิเมตุจตุสุริยสันเจสุเอวันทิปริวตังระวังสันสังกรังยธาบุตังญาณตังมิงนาสุวิสุดังอโหเทนเนวตาวังพิกุเว देव के लोके तु के ब्रह्म के संन ब्रह्मनि या प्रजाय सेव सम्भूति अभी सम्भुटोम् पञ्चति यतो जघूमे पितुवे इमे तु चतुः सूर्यसु ते तु एवन्ति भगवतम् ตุวันสิสาการังยถาภูตังยานุทัสมังยุบิสุทังโหสีอัถังดิกุเมตเทวเกโยเกสมารเกสพรหมเกรัมสมุนพรหมนิยาปัญชาสเดวมนุสัยอันตรังตัมมาตัมบูติอภิสัมพุทุธปัจจัญญาตี านันกปนเนตสนังอุดปติกกุปาเมนิมุติยมันติมาชาตินัติธานิปุณภูตียิ่งมาวุจภกวาตมนาปัญจวกิยาปิคุภกวตุอาจิตังปินันทุยิมันสมิงปัญวิยากรณสมิงพัญญมาเน สมตุกุลยันญาสวิรชังวีตมรังธรรมจันคุตปาเตยังเกณฑจสมุตติยธรรมสัมปันตังนิโรธธรรมังเตปวันติเตนจัปะกวตามบรมธรรมจังเกบุมาเทวาจัตมนุสาเวสุเอตัมกวตามภารณติยังอิสิปตเน නිකටායේ අනුතරං අම්මචං ගංගවති තං අපතිවන්ති යං සම්මින්වා පුන්නේනවා දේවේනවා මාරේනවා බ්‍රහ්මනවා ගෙන්ජිවා ලෝක සමිති ඕම් මනං දේවනං තං කුතුවා කාතුමාරේකා දේවං සත්මනුසාවේ සුන්තාතුමාරේකා නං දේවනං තං කුතුවා ติงสาเทวาสัตมนุสาเวสุอาวุติงสาหนังเทวานังวตังตุวายามาเทวาสัตมนุสาเวสุยามานังเทวานังวตังตุตุวะภูริตาเทวาสัตมนุสาเวสุวิตานังเทวานังวตังตุวะนิมมานติเทวาสัตมนุสาเวสุนิมมานตินังเทวานังวตังตุวะ પરમીન સુબુદ્ધિ દેવા સત્મનું સાવેસું પરમીન સુબુદ્ધિ નંગે વનંગ સંગુતુવા રંભની સજાતે વા સત્મનું સાવેસું રંભણી સજાનંગે વનંગ સંગુતુવા રંભુરિતા દેવા સત્મનું સાવેસું રંભુરિતા નંગે વનંગ સંગુતુવા મહાબ્રહ્મા દેવા સત્મનું સાવેસું मा ब्रह्मनङ्गवनङ्गतङ्गत्वप्रतपादेवासत्मनुसा वेसु प्रकृतपानङ्गवनङ्गतङ्गत्वापमानपादेवासत्मनुसा वेसु अपमानपन्देवनङ्गतङ्गत्वा आपसुरादेवासत्मनुसा वेसु आपसुरनङ्गवनङ्गतङ्गत्वा प्रणितसुभादेवासत्मनुसा वेसु प्रणितपानङ्गवनङ्गतङ्गत्वा อาปมาณสุภานเทวาสัตมุสาเวทุอปมาณสุภานังเอวันังสัตังสุตุวาสุปกินนกาเทวาสัตมุสาเวสุสุปกินนกันเทวันังสัตังสุตุวาเวปราเทวาสัตมนุสาเวสุเวปรานังเทวันังสัตังสุตุวาวิหาเทวาสัตมุสาเวสุเวนังเทวันังสัังสุตุวา อันตปาเทวาสัตมนุสาวเวตุอันตปานังเทวนังกตังอุตุวาสุตตาเทวาสัตมนุสาวเวสุตุตานังเทวนังกตังอุตุวาสุสีเทวาสัตมนุสาวเวสุตุสินังเทวนังกตังอุตุวาอากนิตกาเทวาสัตมนุสาวเวสุ สุวตาภารณสิยังสิปนินิกตาเยอันตรังธรรมจังกังดวัติตังอัปติวัติยังสมเนนวะพรมเนนวะเทเนวะมาเรนวะพรมนาวะเกนิจิวะลูกสมิเตยิเตนกนิเตนมูเตนยาวพรมโลกา Tua puka tiyan yata sasi Loka tadu sangkam vi sampakam vi sampaveti apamanu Cha ula lo upato loke padurahu se Atikam neva devanam devan bhavam Adaku bhagava udhanam Udhane se anya se vatapu kunnanyu Anya se vatapu kunnanyu tỷ đẳng ai tâm sa anh gia cũng mang aho sĩ tỷ nam chẳng cấp vật na tu tăng ni tỷ tăng ý vô mi tu tăng ý yang hakawa haranati yang hiharati isi กัตรคูปะกวาปัญจวกิเยปิคูอมันเตนสีรูปังดิกเวนตารูปังดิตามดิกเวตาปะเวสนะสังรูปังอภาตายาตังตยลเพนรูเปเอวังเมรูปังหูตูเอวังเมรูปังมาหูสิเตยัตมาจะคูปิกเวรูปังนตา ปัจมาลุปังอาปาลิสังวัตตินรปติลูเปเอวังเนลูปังหูดูเอวังเนลูปังมาอโหสิเตเวทนานัตตาเวทนาเจตังวิเวอัตตาปเวทนาสังเวทนาอาปาลสังวัตยะระเพตเวทนายะหิวังเนเวทนาหูดูวังเนเวทนามาอโหสิเต ยสมาจกูพิกุเวเวทนานตารัสมาเวทนาพาทายสังวัตตินาจรปฏิเวทนาเยวังเหิเวทนาหูดูอิวังนิเวทนามาโหสิติสัญญานตังสัญญาใจตังพิกุเวอัตตาปิวันตังสัญญาพาทายสังวัติ thế giới dạ ý ma a a na ca ta Rabbir sanjaya evamme Sanja hudu evamme sanja maha aho sinti Yasma jago bhikve Sanja naka tasma sanja apadaya sanvatate Najalapati ý evamme sanja hudu Evamme ma a aho sinti करापादि संवतयु फेद सङ्ग्रालेषु एवं मे शङ्कराहु एवं मे सङ्गरा माहेषु ते यस्माज भोपि भुमे सङ्खरा नता तस्मा सङ्करापादि संवदय सङ्गपते सङ्खालेषु एव සංවරං හෝන්තු එවං සංවරා මා එහෙතුන්ති විඥානං තා විඥානං දේතං බිකු වේහතා පවිසා නීතං විඥානං අපාන සංවතං ලබේජ විඥානේ ඒවං මේ විඥානං හෝන්තු ඒ මේ විඥානං මා අහෝසින්ති යස්මාජ ගෝමිකවේ විඥානං ta tất ma vi nha năng a ba thế sang văn cơ tịnh cha la pa ti vi nha ne hi văn ne vi nha năng hu tu an nhân ne vi nha năng ma a hu ti ti đâm kinh minh ra vi tu e lu pan ni chang wa ni chang wa ni chang văn te yam ban ni chang văn tăng tu cang wa te tu cang văn te yam ban ni chang tu cang Viprinam Dhammam Kanantam Samam Yansasam Esam Esam Esam Atati No Hetam Bhante Tăng Kinh Yada Bhikkhave Vedana Nijahava Nijahavati Anicca Bhante Yam Vinani Chang Rukang Vatang Rukang Vati Rukang Bhante Yam Vinani Chang Rukang විපරණම ධම්මං කලංකං සමානු පතිති ඒතං මයේතු මත්මේතු මේ අසාති යෝහේ සම්බන්තේ සංගීන විගුමේ සංඥානි චාවානි චාවාන්ති නිචාබන්තේ යම්මනනි චංගං තංගං වති තුකං බන්තේ යම්බනනි චංගං මේ පරණම ධම්මං කලංකං සමානු tu mất nhẹ ta định ngũ hi tăng văn tề tận kinh lớp vi kì tận cha hoa ni cha hoa thiên ni cha văn tề nhầm mình ani chăng du căng văn tăng du căng văn tề du căng văn tề yang văn ani chăng du căng ni pernum arum căng yang căng kamu văn hung e tăng ma e tu ma tu ni e tu ni atha tu ni tăng kinh lô bích về ni cha năng ni chăng và ni chăng và đi ni chăng bần tề nhâm bần ni chăng tu căng hòa tăng tu căng hòa tu căng bần tề nhâm bần ni chăng tu căng ni parinam kamang kanang tăng tu tung e tăng e tu mu ni e tu ni ta di no e tăng bần tề tasmantia bhikkhuve yam kim benang, jadang wa hitam wa uran kang tukumang hinang wa penidang งเยเกจิสังขาราจิตนางกตาปัจจุปนาชันทาวะปิตาวะอุรานิกาวะกุมาวายนาวะปณิตาวะ เยตุเรตันติเกวะสัพเพสังขารานิตัมมณิตุมัตมิเมตุวตาติเอวเิตังตาพุตังตัมปัญญาญาทัตถัง yang genji vinyanang atitanang katapacubanang jatang wa payitang wa uranikang wa dukumang wa hinang wa penitang yang ture santike wa sabhang vinyanang नेतं मनेषु मतमिमिषु अताति एवमेतं यदा पुटं समपन्याय दत्तपम् iwang पन्थं विगुवे हर्यको रूपस्मिङ्गी निपिन्दते वेदनायपि निपिन्दते कन्यायपि निपिन्दते सङ्घारेषु निपिन्दते विर्यानै निपिन्दते निपिका विमुच्यते किमृतमिूतम् ज्ञानाङ् ina chātivusitam brahmacaryam katam karmiyam na paranitatāyāti pacānāti inti etamu ca bhagavātamana panjavakyāpi kumbhakavato āsitam pinantu imatni panavaya karnatni panjamane nang vikunam अनुपाधाय आत्वेदितान् विमुतिं सुहूति नत्र कलतु तं नीतिताम् एवमेतु तम् एकं समयं भगवाखयायां विहरति कयासि ते तथिं दिगुसासेन तत्र को भगवा विगुमन्तेन्ति Pandikuve Atitang Inja Bhikuve Sapanditang Chakumat Bhikuve Atitang Rupatita Chakuvinyanang Atitang Yaku Sambatotito Yam Pitang Chaku Sambatu Patiya Pajati Veditang Sukhang Matukang Wa Atukam Sukhang Vatam Atitang เอนาจิตังอจิตังรากกินา รูเตกินามัวกินาอาติตังชาติยาชรามรเนนสุเกสริเตเวยุเกตุมนาเจปยาเตติตังดิวาธามีสุตังอจิตังสันทานติตาสุตวิญญาณังติตังสุรสัมมุติตุวะ Yang didang tura sambat pecayang pecati veti tang tukang wa tukang wa Adu kuma tukang wa tampi aditang Kena hati tang raga kina Toga kina mua kina tang sadi acara ke suke Pelite ve ke to menang sebe Upaya sedi tan wadami Kanang aditang Antadita di aditang anasam maso te to yam nitang khana samsapajya bhajate veditang dukkang va dukkang va dukkma dukkang va samnitang kina thusa kina mo kina titang Dhati yatura mrnena suke priteve suke tumnase payase Atitang divatame Yuha titang rasa tiêu vi năng đi tăng tiêu tăng có tu thì tu yam đi tăng tiêu tâm bất bất nhà bất chế về đi tăng tu căn và tu căn và tu ma tu căn và tâm đi di tăng kê na đi tăng đi tăng ra cái gì na tu cái gì na mu cái na đi tăng cha đi à tu runena tuke paliteve tuke tu manate upajate atitan vatami कायोतितु पुतभाजिता कायमियानङ्गितं काय सम्मतोतितु यं दिधं काय सम्पज्ञापजितवेदितं सुखं वतुकं वा अदुकमसुखं वतम्बि अजितं केनाजितं अजितं राककिना रोचकिनमोकिना ಅತಿತಂ ಖಾದಿಯ ಸುರಾಮೃಣೀನಂತು ಕೇ ಪಡಿತೇವೆ ಉಕೆ ತುಮನತೆ ಪಯಾತೆ ದಿತಂ ವಧಾಮೆ ಮನು ಅತಿತು ಧಮ್ಮಾದಿತ ಮನು ವಿಯಾನಂ ಅತಿತಂ ಮನು ಸಂಭಸೂತಿತು ಯಂ ದಿದಂ ಮನು ಸಂಭಸಪತಿಯ ಪತಿತಿ ವೇದಂ ದುಃಖಂ ದುಃಖಂ ವಾ ಅದುಃಖಮ ದುಃಖಂ ತಂಬಿಯ ಚೇತಾಂ เอนาจิตังจิตังรากกินาดูตกินาโมกินาจิตังชาติยาจรมรเนนโตเกปริเตวิตุเกโรมนุเตปยาเตจิตังอิวทามิอิวังปัสังพิกุเวสุตวาริยสาวกุว

ज्ञान विनिपिनते तोट संमते विनिपिन्दति वेतं तु कङ् तु कङ्गीनि तस्मिन् का ने निपिनते गङ्गेद्विनिति का न विज्ञाने विनिपिन्दति यम् पितं Bunci tiwe di tang ang watu kang watu kama tu kang wa kasuming bini pinta ti kiwa bini pinta ti rese du bini pinta ti kiwa winyani bini pinta ti kiwa kama kang watu kang wa aduma tu kang watu kasuming Kayatmin pinipindati, Uttape pinipindati, Kayatmin pinipindati, Kaya sambhate pinipindati, Nyambirang kaya sambhata pachipin kuchati, mm-hmm, Iti tang sukhang matukang va, Dukma tukang matatmin pishindati, Manatmin pinipindati, Ramme dupe, Nipindati, Manu viyane pimanu sambhate pinipindati, यम् विदम्मनो तम् मत पतिजा पतिते वेतं तु गङ्गतु गङ्गी निपिन्दते निपिन्धम् विरजते विरागमतिमुदमुपुतमति या नू देखेन चाति उदिताम् जर्यङ्गतम् विङ्गतायाते इति เอตมวุจัมปะกังวาอัตมนาเอปิคูภะกัมตุภาริตังพินันทุมิมัสมิงจะปนุวยากรณสมิงพันยมาเนดัตปิคูสากานุปาทายะอาตุเวหิจิตานิมุจิงสุนติอาทิตปริยสุตังนิติตังอติกูเตนภะกวันตาจันตามปสุตาราตา ธรรมะรมเทนะเอกยนุยังมะคูธรรมทักตัวดานังวิสุติยาตูกปริเทวนังกมุิกมังดุกดูมนังตานังธรรมยายากาติกมัยนิพพานสัญญาจิตังจตารูสติปัฏฐานากตมีจตารู काये कायापतिविरते आतापि सम्पजनुसतिमाविनयलोके अपि चारुमनसं वेदना तु वेदनानुपति विहरते आतापि सम्पजनुन् सतिमाविनयलोके अपि चारुमनसं चिते चितानुपतिव्रते आतापि सम्पजनु सतिमा विनयलोके अपि चारुमनसं मे सुधमान् पतिव्रते आतापि सतिमा Dhamma chân nhiều kê api cha Tu mana sang Padhanya bhikkhu kaye kaya nupati virati Ita bhikkhu anchetam va kaye kaya nupati virati Hitava kaye kaya nupati virati Achatapitava kaye kaya nupati virati Mutiya dhamma nupati va kaya nupati virati විය ධම්මානු පසේවා කායිසිං නිහරතේ එමුතිය වය ධම්මානු පසේවා කායිසිං නිහරතේ අතිකායෝති වාපන සංසති පචිතාහූතේ ඥාවදේවයානමතාය පතිසති මතාය නිසිතුංච විරතිනාච කිංජිලුකේ උපාදියති ඒවං කූපි කූ කායේ කායානු පසේ විරතේ යධං යදිකූ เวทนาตุเวทนาปฏิหรติอิทปิกุอัจตังวาเวทนาตุเวทนาปฏิหรติอิทาวะเวทนาเวทนาปฏิอัจตปิทาวะเวทนาตุเวทนาปฏิหรติมุติยธรรมานุปัสสิวา เวทนาตุเวิรติมุติยธรรมานุปัสสิวา เวทนาตุเวิรติมุติยวิธรรมานุปัสสิวา เวทนานุวิรติอันติเวทนาติวามปนัสสะ सतिपतिताहुति यावदेवयान्मताय पते सति मताय निशितो चव्यरति न च किञ्चि लोके उपादीयते एवाङ्कु भिकु वेदना तु वेदनानुपति व्यरति กัทันยวิกุจิเตตานุปัติวรติอิตวิกุอัจจตังวะติเตติตานุปัติวรติปิทาวาจิเตตานุปัติวรติอัจจตปิทาวาจิเตจิตานุปัติวรติสมุทยธรรมานุปัติวะเอตสมิวรติวิยธรรมานุปัติวะเอตสมิวรติสมุทิวิาธรรมานุปัติวะเอตสมิวรติอันติจิตานิวัปนัสสา สติปัจจิตาหูติยาวติวยานมัตตายาปฏิสติมัตตายานิสิตูจวิรตินาจะกินจิลูกเกอุปาทิสิเอวังคูติกุจิเตตานปัญเิวรติกระทันจะพิกูธรรมเมตุธรรมันสิวรติทัพพิกูจะตังวัตเมตมาปัญสิวรติหิถาวัตเมตุธรรมันปัญสิวรติ อาจารย์ตบีถาวรตมเมตุมานปัสสิวรติมุติยธรรมานุปัสสิวันเมตุมังปัสสิวรติมุยธรรมานุปัสสิวันเมตุมิหารเตสมุติวุยธรรมานุปัสสิวันเมตุวรติอันติธรรมาจิวาปนาสสติปจิตตาหูติยาวเทวยานมัตตายาปฏิสติมัตตายานิสิตุสวิารตินาจักินจิโลเกอุปาติยติ เอวังคูติกูธรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรติอายังคูเตนภวตาจันตาปัสตาราตาสัมมาสัมพุเตน เอกยนุยังมโกสัมมทักโตสัตนังสุติยาโสกปริเทวานังสมจิกมันตุกโทมนัสานังตังเมยายาสติมนิพานสติยติรังจตุรุสติปัฏฐานาติ ඒකයනං ඡාතිකයං තස්සේ මක්ඛං පජානති තානුකම්පි ඒතෙන මකේන තරින් තුපේ තරතරේ ජීවතරන්ති චෝකන්ති සතිපට්ඨාන පාඨෝ නිතිතෝ එවනේදු තං ඒකං මයං පුවා සවතියං යර්ති ඡේතවනේනාතපි නිගසාරමේ తత్ర గోపగోపి కూమంతే తిరిగోపి పఠంతే నితే పిగూ วตูปัจจโตสุงปะควะเอตตะโอจาอุปาทามวะปิจุเวตถาคตานังปาตาวะตถาคตานังติตังวตานตาตุธรรมติตตานธรรมนิยมตาอเภสังขารานิจาติตังกระโดบิสัมพุสติปิสเมตุบิสัมพุสิตุวะอภิสเมตุวะอาจิกติเทเตติปัญญเปติปัสสเปติวะตติวัจติอุตนิกโรติ อเพสังขารานิจาติปุปตาวาภิกเวตถาตานังปาทาวาตถาตานังทิตาวาสาธาตุธรรมกิตตาธรรมนิยมตากเปสังาราตุกาติสังกตางกโตปิสัมมุสปิติสเมสิอภิสัมพุจิตุอภิสเมตุวะอาจิกติเจเตติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติปัจจิติ ตานิกรโรติสัพเพสังกราทุขันติอุปาทาวาพิจุเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาทุธรรมจิตตาอัมมัญญามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตุวะอภิสัมมุตติปิสเมหิตุสัมมุจิตุวะอภิสเมตุวะ आदि तेति पन्यपेति पट्टपेति उवति पचिति उत निरोति कपेथम् मानतातिगवा आत्मना ते जितु भुगवतु भाति तम् अपि नन्तु मन्याम् ได้นำมาสาธยายซึ่งถ้าท่านอยากจะเข้าใจ ในบทพระสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรหลักที่นำมาสาธยายหรือนำมาสวดหรือเรียกว่าสวดมนต์ซึ่งปรากฏในหนังสือธรรมะในบทสวดมนต์และอธิบายโดยละเอียดในหนังสือเล่มนั้น ในที่นี้ข้าที่จะขออธิบายว่า ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาหลักสำคัญของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศสอนก็คือสิ่งพระองค์ได้ค้นพบ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าอริยสัจสี่บ้างมรรคมีองแปดหรืออริยมรรคมีองแปดบ้าง ปฏิบัติบ้าง เรียกว่าอนิจจังทุกขังนิตาบ้างก็แล้วแต่จะเรียกกัน แต่ที่เป็นที่รู้กันก็คือมัรคมีองค์แปดว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลาง ที่หลีกเลี่ยงทางสุดตรงก็คือหมกมุ่นในการคุมมากเกินไป และทรมานตัวที่ได้รับความเดือดร้อนที่เรียกว่าการมัทุกันนิการโยกและอัตตะทิรมัถานิโยกที่เป็นภาษาบาลีนั่นเอง จากธรรมจักรวัตนสูตร เป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าพระองค์ได้ค้นพบสัจธรรม และพระองค์ก็ได้นำมาปฏิบัติทดลอง จนกระทั่งได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็คือ จนกระทั่งสามารถได้กำจัดกิเลส เป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธะคือ ได้กำจัดกิเลสด้วยพระองค์เองคือได้ตรัสรู้โดยการปฏิบัติของพระองค์ ถึงแี้ว่าพระองค์ได้ปฏิบัติกับ ครูทั้งหลายอย่างที่ปรากฏก็คืออสิกดาบท อาราณบทกับอุตกดาบท แต่แล้วพระองค์ก็ได้มาปฏิบัติโดยแนวทางของพระองค์เอง ที่พระองค์ได้มาตรัสในภายหลังว่า พระองค์ได้วิชิใช้วิธีการคือ อาณาปานสติสิบหกขั้นตอน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญและด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงตรัสเป็นการย้ำว่า เอตยโนยังมัคโค่นี้เป็นต้นว่าทางนี้ เป็นทางสายเดียวเท่านั้น เพื่อที่ช่วยให้สัมพสัตได้บริสุทธิ์พ้นจากความทุกข์ทางกายใจให้เกิด าญาณเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็อธิบายในหนังสือ พระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างไรจึงช่วยชีวิตมีความสุขและในที่นี้ข้าจะนำมากล่าวโดยย่อก็คือว่า การจะปฏิบัติให้เกิดสติปัฏฐานสี่นั้น จะต้อง ำกายานปัจนาสติปัฏฐานสี่ขั้นตอนให้เกิดขึ้นเสียก่อน คือ ลมหายใจยาวก็กำหนดรู้ ลมหายใจเข้าออกที่มันยาวนะคือมันผ่านการฝึกมาก่อนเมื่อฝึกไปฝึกไปกำหนดไป เมื่อมีความพร้อมหรือพร้อมที่จะเข้าสมาธิลมหายใจก็จะสั้นลงเป็นขั้นตอนที่สองลมหายใจเข้าออกตั้งกำหนดรู้และขั้นตอนที่สาม ม่มีความพร้อมยิ่งขึ้นลมหายใจมันก็จะแผ่วลงถึงจะแผ่วลงก็กำหนดรู้มันเข้าไป ตรงไหนผ่านไปตรงไหนได้สิ้นสุดไปตรงไหนเวลาออกนะเริ่มจากตรงไหนผ่านตรงไหนได้สิ้นสุดตรงไหนและในที่สุดลมหายใจ มันจะดับหรือว่าดับอัศาตะอัศาตะคือไม่มีลมหายใจเข้าออก ก็คือเข้าสมาธิหรือเข้าฌานนั่นเองแทนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่เข้าสมาธิหรือเข้าฌาน มีภาวะคล้ายกับคนตาย คล้ายกับคนที่อยู่ในท้องแม่ คล้ายกับคนดำน้ำเมื่อได้ฌานที่มีองค์ประกอบคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาก็คือว่าจิตอยู่กับอารมณ์ ก็คือลมหายใจตั้งแต่เริ่มแรกเรียกว่าวิตกกำหนดต่อเนื่องเป็นวิจารจนกระทั่งเกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจขึุขขนพองน้ำตาไหลเป็นต้น มีความสุขก็คือไม่มีทุกขเวทนาไม่เป็นเหน็บไม่ปวดและจิตก็อยู่กับลมหายใจแบบต่อเนื่องอันนี้เรียกว่าเกิดฌานเริ่มเข้าฌานได้ ต่อไปถึงจะเจริญเวทนาปัจนาสติปัฏฐานสี่ขั้นตอน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเวทนาที่พระเจ้าได้ตรัสสอนก็คือให้อยู่กับปีติให้อยู่กับความสุข ให้ปีติสุขหล่อเลี้ยงไปจนกระทั่งมีอินทรีย์แก่กล้า ถึงจะอยู่ด้วยความว่างได้แต่รามใดถ้าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าคือไม่สามารถจะจัดการกับมิวรได้อย่างเด็ดขาด ความว่างจะไม่ปรากฏมิวรจะมารบกวน ฉะนั้นต้องปฏิบัติให้เกิดปีติเกิดความสุขต่อเนื่อง ฉะนั้นองค์ประกอบที่หนึ่งของเวทนาก็คือ กำหนดรู้ปีติขั้นที่สองกำหนดรู้ความสุขขั้นที่สามกำหนดรู้ว่าความปีติกับสุขมันต่างกันอย่างไร และขั้นที่สี่ก็ปล่อยเพราะว่าการที่ยึดติดเป็นทุกข์เป็นปาทานเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อีกสี่ขั้นตอนต่อไปก็เป็นจิตานปัสนาสติปัฏฐานก็คือ การที่เข้าฌานได้จิตมันผ่องใสกระดีใจ ขั้นที่สองเกิดความปราโมทก็คือเบิกบานใจดีใจ ที่ว่าใจมันผ่องใสใจมันสบายสงบเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ฝึกให้เกิดความชานาญเริ่ม ในการที่จะเข้าฌานให้เกิดความชานาญในการเข้าในการออกในการอยู่ในฌาน หรือในการที่จะทำฌานให้ ก้าวกระโดดก็ได้ พอต้องการจะเข้าฌานที่สองก็เหลือแต่ปิจิสุขเอกคตา ต้องการเข้าฌานที่สามปิจิก็ไม่เหลือแต่ความสุขกับเอกคตาพอจะเข้าฌานที่สี่สุขไม่เอาเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตา คือมีแต่ความว่างว่างจากนิวรณรบกวนนั่นเอง ฉะนั้นภาวะนี้เราได้ลิ้มรสพนิพพาน แล้วก็ปล่อยอีกเมื่อทำได้ก็ปล่อย ไม่มีปาทานไม่ยึดติดและต่อไปก็ถึงธรรมานุปัสนาประฐานเป็นการสรุปยอดว่ากายหรือรูปนี้ก็ดีลมหายใจก็ดีปิติสุขจิตล้วนแต่เป็นนิจังทุกขังมุตตาเมื่อเป็นนี้หยับละปฏิทำไมปฏิจใจทำไมก็เลยเกิดมีราคะ แล้วต่อไปมีกิเลสลายตัวไหนที่มันเหลือ หรือสังโยชน์ตัวไหนเหลืออยู่ ก็กำจัดให้ได้เมื่อกำจัดแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นที่สี่เขาเรียกว่าบุญก็ไม่อยากจะสวย ถ้าสวยบุญก็จะมีทุกข์อีกต่อไปบาปก็ไม่ทำ ถ้าทำบาปก็มีทุกข์อีกต่อไปเขาเรียกว่าคุณยบาปะปะหินะที่ทั้งบุญทั้งบาป ฉะนั้นในหลักของปฏิปทานมีบทสรุปตั้งแต่กายานปัจนา จนถึงธรรมังปัจนาว่าเมื่อจะกินจิโลเกปาทิติไม่ยึดติดแม้แต่นิดเดียวว่ามีตัวตน เมื่อไม่มีตัวตนกิเลสมาอาศัยอะไรอยู่ เมื่อไม่มีตัวตนโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีที่อาศัย อันนี้เองเป็นที่ รารถนาของผู้ปฏิบัติ และพระเจ้าด้กยการว่านี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยทั้งกำจัดกิเลสและช่วยให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขอย่างแท้จริง ก็ขอเจริญสุขในท่านและขอให้ท่านได้ธรรมะและปฏิบัติธรรมสมกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ขอขอจบในการบรรยายธรรม พียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านเชิญสุขท่านที่สนใจในการที่จะช่วยให้มีสุขภาพพลไมัยดี และชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ วันนี้จะขอนำสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย สนใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะให้ได้รับผลที่แท้จริง ทั้งในด้านสุขภาพและในการพัฒนาจิตใจ ตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนในธรรมจักรปวัตนสูตรการที่พระองค์ได้ตรัสสอนในธรรมจักรปวัตนสูตรซึ่งถือว่าเป็นพระสูตรกันแรก หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้และนำมาเปิดเผยในสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แก่เบญจวัคคีคือท่านญากุณปัญญาวัปะพัิยามานามะและอัสชิสิ่งที่พระองค์ได้นำมาตรัสสอนแลแต่สิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบซึ่งเรียกว่าอริยสัจสี่ก็ได้ ปฏิสปุมาตก็ได้ หรือมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์แปดก็ได้ และที่สำคัญที่สุดที่ใครที่จะนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสสอนมาแสดงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติที่ได้ผลที่พระองค์ได้ย้ำว่าตราบใด ถ้ายังมีผู้ที่รู้มรรคแปดและปฏิบัติตามมรรคแปดก็เชื่อพระพุทธศาสนายังคงอยู่และจะเจริญต่อไป เมื่อใดถ้าไม่มีใครรู้เรื่องมรรคแปดและไม่ปฏิบัติตามมรรคแปดก็ถือพุทธศาสนาเสื่อมและการสอนธรรมะกันในปัจจุบัน ซึ่งสอนกันมีรูปแบบวิธีสอนมากมายหลากหลาย แต่ ที่ใครที่จะเสริมเข้าไปการสอนทุกสำนักก็ดีอยู่แล้ว แต่ควรที่จะใช้มรรคแปดเป็นเครื่อง ตรวจสอบหรือพิจารณา การปฏิบัติว่ามรรคแปดคืออะไรทำได้แล้วหรือยัง อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคืออะไรทำได้หรือยังสัมมาสังกัปปะดำริชอบคืออะไรทำได้หรือยังสัมมาวาจา ูดชอบคืออะไรทำได้อย่างสัมมากรรมันตะจะทำชอบคืออะไรทำได้อย่างสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคืออะไรทำได้หรือยังสัมมาวายามะพยายามชอบคืออะไรทำได้หรือสัมมาสติมีสติชอบคืออะไรทำได้หรือสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบคืออะไรทำได้หรือยัง อันนี้เป็นการตรวจสอบเพื่อที่จะให้ มีผลต่อการดำรงชีวิตก็คือให้พูดดีทำดีคิดดี จะทำจะพูดจะคิดอะไร ก็ให้มีสติดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสติหรือสติปัฏฐานเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้สัมปสัตคนทุก เพื่อสัมปสัตได้เกิดญาณและบรรลุ มาผลนิพพานอันเป็นขั้นสูงสุดจุดที่สำคัญที่ว่าเพื่อให้พ้นทุกสตินี้ก็คือสติปัฏฐานสี่ ไม่ว่าพระองค์จะตรัสในธรรมจักตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรคริมานนทสูตร อาณาปานสติสูตรเป็นต้น ก็คือหมายถึงสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นบายวิธีที่จะช่วยให้สัมปสัตพ้นทุก การที่ปฏิบัติกันที่มักจะสอนกันว่า อย่าเข้าฌานอย่าเข้าปนาสมาธิเลย ถ้าเข้าฌานเข้าปนาสมาธิ จะเป็นสมาธิหัวหลักหัวตอจะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะให้เสียเวลาไม่พัฒนา และสอนกันให้อยู่กับทุกข์คือให้สภาวะธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อจะให้เกิดความเบื่อหน่าย เพื่อจะได้ไปนิพพานเร็ว ๆ และมักจะอ้างว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนคือเรื่องทุกข์กับการพ้นทุกข์จึงมาย้ำกันเพื่อจะให้อยู่กับสภาวธรรมคืออนิจจังทุกขังนัตตาแต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเช่นนี้ ได้ตรัสสำหรับผู้ที่มีบารมีแก่กล้า มีอินทรีย์แก่กล้าหรือมีพละ ให้พร้อมที่จะบรรลุนะมาผลนิพพานถ้าในสมัยพุทธกาลก็คือผู้ที่ปฏิบัติผ่านอาสมสีก็คือเป็นสัญญาสีเป็นผู้ปรงภาระได้ทั้งหมดแล้ว พร้อมที่จะไปลนิพพานเพราะบารมีแก่กล้าสุขงอมแล้วเกิดเป็นพรหมมาหลายชาติเป็นพร้อมที่จะไปลนิพาน แต่ผู้ที่ไม่มีบารมีอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็จะทำให้เกิดทุกข์ เมื่อเกิดทุกข์ตัวเองไม่สามารถจะเข้าฌานไม่มีสมาธิ ก็จะได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก อันนี้เองใกล้ที่จะนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอานาปานสติมาเป็นแนวทางในการที่ปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปที่ยังไม่มีพื้นฐานและที่เคยปฏิบัติมาแล้วจะได้รับประโยชน์ ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่า สมาธิเนี่ยทำได้ยากจะทำได้ก็เพราะผู้ที่มีบารมีเก่กล้า หรือผู้ที่ พร้อมที่จะไปพระนิพพานเป็นเรื่องของผู้ที่ต้องปรงแล้วนั้นความจริงสมาธิ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันทุกท่าน ไม่ว่าจะทำอะไร จะพูดอะไรจะคิดอะไร สมาธินี้จะช่วยให้การทำการพูดการคิดสมบูรณ์หรือถูกต้องสมบูรณ์ไม่ผิดไม่เป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายเกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ การที่จะมีสุขภาพดีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสคือเรียกว่า เป็นปปริตหรือเป็นประสูตรในการรักษาโรค เช่นพชงเจ็ด ซึ่งพระองค์ตรัสใน มหากัสสปะโพชงกสุมหามุคลานะโพชงกสุเป็นต้นตลอดถึงคิมิมานนทสูก็พูดถึงเรื่องสติ อันนี้เองเป็นเรื่องที่น่าจะใส่ใจเป็นพิเศษทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโพชงเจ็ดเป็นใบที่รักษาโรคก็เพราะว่าโพชงเจ็ดขึ้นด้วยสติ สติก็คือสติปัฏฐานสี่นี่เอง การปฏิบัติ พื่อให้เกิดสติ หรือให้เป็นสติปัฏฐานสี่บทสรุปของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสทั้งกายยานปัสนาเวทนาจิตาและธรรมานปัสนาสติปัฏฐานว่านาจะกินจิโลเกอุปาติยติไม่ยึดติดแม้แต่นิดเดียวว่ามีตัวเราของเรา หรือไม่มีตัวตนที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยพราหมณ์ที่พราหมณ์เชื่อว่ามีตัวตนที่มีสภาวะเป็นสามเป็นสัตว์ มีอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเป็นนมตะเป็นจิตมีตัวรู้ในตัว อานันทะมีแต่ความสุข มีแต่ความสบายความเพลิดเพลินเจริญใจเมื่อพระองค์มาตรัสในธรรมในธรรมจักและมาขยายในอนัตตลกนสุสแสดงเห็นว่ามันไม่มีอัตตาที่เข้าใจผิดกันมา มันมีเพียงขันคือเบญจขันธ์หรือขันห้าธาตุอายตนะ เป็นสัจจะคือเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังนักตา ฉะนั้นใครก็ตามถ้าปฏิบัติให้เกิดปฏิปทานทำลายอัตตา ทำลายตัวตนก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นที่อาศัยหรือ กิเลสก็ไม่มีที่อาศัยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีที่อาศัยเช่นเดียวกัน คนเราที่ทุกข์ก็เพราะว่าอัตตาสูงหรือมีปาทานยึดติดในอัตตาสูงเมื่อมีตัวเราของเราสูง มันก็ทำให้เกิดความทุกข์พอเข้าใจว่า มันเป็นตัวเรา มันเป็นของเรา มันทำให้เรานี่มันด่าเรามันด่าญาติของเราพวกเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสสอนว่าต้องทำให้เป็นสติปัฏฐาน คือเป็นกายาเวทนาจิตตาและ ธรรมานุปัสสนาสติต้องทำขั้นตอนแรกคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ได้ก่อน คือที่พระเจ้าได้ตรัสว่า อาณาปานสติมีสิบหกขั้นตอน กายานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่ขั้นตอน ขั้นตอนแรกหายใจเข้ายาวก็กำหนดรู้หายใจออกยาวก็กำหนดรู้ ขั้นตอนที่สองหายใจเข้าสั้นก็กำหนดรู้หายใจออกสั้นก็กำหนดรู้ ขั้นตอนที่สามถึงแม้ลมหายใจจะสั้นลงแผ่วลง ก็กำหนดรู้ว่ามันเข้าไปและผ่านไป ไปสิ้นสุดตรงไหน มันออกเริ่มจากตรงไหนผ่านไป และก็ไปสิ้นสุดตรงไหนให้กำหนดรู้ ขั้นตอนที่สี่ลมหายใจเมื่อปฏิบัติฝึกไป มันจะแผ่วลง แผ่วลงแผ่วลง แล้วก็วูบไปก็เรียกว่าจิตตกผวังถ้ามี จแก่กล้าหรือมีพลังที่ปฏิบัติมาพอสมควร ก็จะเข้าฌานหรือเข้าปนาสมาธิ ซึ่งมีองค์ประกอบเรียกว่าองค์ของสมาธิและองค์ฌานมีห้ามีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา วิตกก็คือว่าจิตที่เริ่มภาวนาวิจารภาวนาต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจ เมื่อภาวนาไปเกิดขนลุกขนพองน้ำตาไหลตัวเบาตัวโยกกับอันนั้นเป็นปีติ ไม่รู้สึกเป็นเน็บหรือปวดตัวเบาสบายจะนั่งนานอย่างไรก็ไม่เกิดทุกขเวทนา อันนี้เรียกว่าสุข จิตก็อยู่กับ ลมหายใจกำหนดรู้มีตัวรู้กำกับอยู่เสมอ ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้น อยู่ภายในนิวรณ์ไม่สามารถจะมาครอบงำคือ การมฉันทะพยาบาทเตนมิท่าอุจจาวิจิกิจฉาก็คือเรื่องความยินดี ยินร้าย ความรักความชัง ความง่วงความฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัยจะไม่มารบกวนจิตจะนิ่ง หรือเป็นเอกคตาอยู่กับองค์ภาวนา เรียกว่าเป็น สี่ขั้นตอนของอาณาปานสติ อันนี้เป็นการเริ่มต้น จะต้องทำอาณาปานสติกายังปัสนาปฏิปทานให้ได้เกิดให้ได้ก่อนหรือให้เข้าฌานได้ก่อนพิจารณาดูขั้นตอนให้ดีว่า การที่จะเกิดสี่ขั้นตอนหรือปฏิบัติให้ได้สี่ขั้นตอน ขอให้ ปรดได้สังเกตที่ขั้นตอนแรกที่พระเจ้าตรัสว่าหายใจเข้ายาวก็กำหนดรู้หายใจออกยาวก็กำหนดรู้คนเราจู่ๆลมหายใจจะยาวเป็นไปไม่ได้ จะต้องมีการฝึกมาก่อน พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ได้รับฝึกมาจาก ครูทั้งสอง คืออาราระบทกับพุทธกัดาบทและพระองค์สามารถเข้าได้เข้าฌานถึงฌานที่แปดหรืออรูปฌาน นี้เองเป็นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติต้องการที่จะเข้าสมาธิเข้าฌานได้ ต้องฝึกลมหายใจให้ยาวก่อน และถึงจะมากำหนดแบบที่พระพุทธเจ้าได้ แนะไว้ในอานาปานสติสมุขขั้นตอน และต้องทำกายาปัจนาสี่ขั้นตอนให้ได้ ถึงจะก้าวไปสู่เวทนา เวทนาที่พุทธเจ้าตรัสสอนก็คือ ขั้นหนึ่งจิตจะกำหนดรู้ปีติด้วยความมีสติ ขั้นที่สองกำหนดสุขด้วยความมีสติ ขั้นที่สามกำหนดรู้ความแตกต่างระหว่างปีติกับความสุข ว่าปีติเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรและขั้นที่สี่ก็ปล่อยก็เพราะรู้ว่าทั้งปีติและสุขเนี้ยมันเป็นอนิจจัง มันทนอยู่นานไม่ได้ ไม่สามารถจะบังคับได้ ถ้ามีปาทานไปยึดติดว่าเป็นของเรา มันก็ทำให้เกิดทุกข์ก็ปล่อย ขั้นต่อไปมันจิตชานุปัจนาสติปัฏฐาน ก็กำหนดรู้ขั้นแรกว่าจิตมีผ่องใสแน่นอนจิตของผู้ที่ไม่ถูกนิวรณ์รบกวนหรือผู้เข้าฌานจิตจะย่อมผ่องใส เมื่อจิตผ่องใสก็มีปราโมทมีความเบิกบานใจ แล้วก็ทำจิตให้นิ่ง ให้อยู่ในสภาวะนั้น เท่าที่จะต้องการธุรกิจเมื่อมีพลังเลื่อสั่งได้ แต่แล้วขั้นที่สี่ก็ปล่อยอีก เพราะรู้ว่าจิตนี้ก็เป็นอนิจจังทนอยู่ไม่ได้ และไม่สามารถจะบังคับให้เป็นไปตามที่ปรารถนาต่อไป ก้าไปสู่ขั้นที่สี่คือธรรมานุปัจนาสติปัฏฐาน ก็คือการรวบรวบยอดหรือจำนวนตามที่ปฏิบัติมา กายเนื้อก็คือร่างกายหรือรูปเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาลมหายใจมันก็เป็นอนิจจังทุกขังนัตตา ถึงแม้ว่าสามารถเอาลมหายใจนี้ มาเป็นอารมณ์ จนกระทั่งจิตมีพลังให้สามารถบังคับอะไรสั่งอะไรได้ แต่มันก็เป็นอนิจจังทุกขังนาตตาปิติ สุขมันก็เป็นอนิจจังทุกขังนาตตาเมื่อทั้งกายเวทนาคือปิติ สุข เป็นอนิจจังจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังนาตตาก็เกิดวิราคะก็คือไม่ติดใจละปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาวะ ที่มันเป็นอยู่อย่างนั้น มาพิจารณาดู ว่ามีกิเลสหรือมีสังโยชน์ตัวไหนที่ยัง ไม่สามารถจะจัดการแล้วก็จัดการสังโยชน์หรือกิเลสที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นขั้นที่สามขั้นที่สี่ไม่เอาแล้วเบนจขันเบนจขันทำให้เกิดทุกข์แต่ราบใดถ้ายังมีเบญจขันธ์และมีการเกิดอีกมันก็มีทุกข์อย่าเองบุญก็ไม่เอาบาปฉะนั้น จึงใช้คำว่าปุญญาปาปะปิหิปนิโนทิ้งทั้งบุญทั้งบาปละทั้งบุญทั้งบาปถ้าว่าต้องการจะสวยบุญก็ต้องมาเกิดมีเบญจัรธ์ก็ทุกข์อีกถ้าทำบาปก็ต้องรับผลบาปผลของความชั่วก็มีความทุกข์ขั้น ที่สี่นี่ก็คือต่อยอันนี้เกิดตรงกับบทสรุปของสติปัฏฐานว่าน่าจะจิงจิโลเกวปาทิไม่ยึดแม้แต่นิดเดียว ว่ามีตัวเราว่าไม่มีอะไรที่จะต้องไปเสวยทุกสิ่งมันเป็นอย่างนั้นเอง ในที่นี้ใครที่จะนำเอาวิธีการที่จะช่วยให้จิตมีสมาธิที่กลัวกันนะักและก็สอนกันแบบหลีกเลี่ยงไม่อยากจะเข้าสมาธิ ไม่อยากจะเข้าฌานเข้าสมาธิ ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าการที่จะเข้าสมาธิได้นั้นต้องฝึกลมหายใจให้ยาวเป็นพื้นฐาน ดังที่พระเจ้าได้ตรัสในอาณาปานสติ อันเป็นส่วนของกายานปัจนาสติปัฏฐาน สี่ขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมา มีวิธีการฝึกที่จะช่วยให้จิตมีสมาธิในหนังสือที่เขียนไว้มีชื่อว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างไรจึงช่วยให้ชีวิตมีความสุข ได้ยกตัวอย่างของฝรั่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างแรก เพราะว่า ยเรามักจะเชื่อฝรั่งเราเรียกว่าถือว่าเป็นคนยุคใหม่สมัยใหม่ ฝรั่งเขาเจริญ ฝรั่งพูดอะไรก็เชื่อ ก็เลยเอาวิธีการของฝรั่งมา แต่ความจริง ถ้าจะง่ายต่อการที่จะปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ที่น่าจะทำได้ง่าย วิธีที่หนึ่ง สอนแบบไทยๆ คือใช้คำว่าโอมโอมนี้ต้องเข้าใจว่ามาจากคำว่า อุอะมะ อุก็คืออุตมธรรมหรือธรรมะอะอรหันตสัมมาสัมุทาคือพระพุทธเจ้า มะมหาสังฆะคือพระสงฆ์พระธรรมเกิดก่อน พระธรรมมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปค้นพบเมื่อค้นพบนำมาประกาศมาเผยแพร่ก็ยิ่งเกิดพระอริยสงฆ์ขึ้นมาขณะที่จะใช้โอมหายใจให้ยาวๆ ให้ท้องพองเต็มที่แล้วก็เป็นเสียงโอมออกมาท้องยุบลงยุบลงยุบลงขณะที่เป็นเสียงโอมเอาจิตไปกำหนดระหว่างคิ้ว แต่ท่านทำไปแล้ว ท่านจะเห็นรังสีหรือออร่าของตัวเอง เป็นการตรวจสอบตัวเองเป็นในตัว ถ้าว่ามีรังสีที่เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นสีม่วงสีเงินแก่ สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีส้มสีแดงหรือตัวสีของจักรกะก็แสดงว่าสุขภาพท่าน ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าเห็นเป็นสีเทา ก็แสดงว่าท่านเริ่มมันสบายหรือเป็นโรคอะไรก็เริ่มจะหาย แต่ถ้าเห็นเป็นสีดำต่อไปนี้ จะแสดงวิธีใช้คำว่าโอมคือต้อง ทำเสียงสูง ก่อนแล้วก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลง ดังต่อไปนี้ ้นตอนก็ได้พือให้เสียงสูงแล้วก็ต่ำลงต่ำลง หรือตอนสุดท้ายจะทำแบบที่พระธิเดชก็ทำเก่งมาก ที่ทำเสียงก็เรียกบรรลือสิงห์ใช้เสียงให้กังวาน ังวลใจว่าเสียงไม่เหมือนทำเท่าที่จะทำได้ก็ใช้ได้ อันนี้แพทย์อเมริกันเขาเขียนหนังสือคือด็อกเตอร์ริชาร์ดเกอร์เบอร์เขาเขียนว่า vibrational medicine ถ้าใครทำก็เกิดพลังสั่นสะเทือนก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ วิธีที่สองเป็นแบบของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีท่านแนะว่า ถ้าใครต้องการจะเข้าสมาธิหรือเข้าฌานได้ ก็ใช้บทอิติปิโสนี่เป็นฐาน ก็คือฝึกให้ได้ว่าให้ก้าวได้ก้าวจบชั่วอุจใจหนึ่งหรือใช้บทพุทธคุณบทเดียว ต้องว่าให้คล่องก่อน ยกตัวอย่างอย่างเช่น นิมิโสมกวังตมุมุทุวิจารณะตมุทุกตุโลกวิทุมุตโลปริสัตตันตาเดมุนิโสมตมุทุวิจารณะตมุทุกตุโลกวิทุมุตโลปริสัตตันตาเดมุสันมุทุวิทุวิโสมกวารังสัมมาสัมพุทวิชานจงสัมมุทุกตุโลกวิทุมุตโลปริสัตตันสันติยตาเดมุสันมุทุกตุวันติมิโสมกวารังสัมมาสัมพุทวิจารณะตมุทุกตุโลกวิทุมุตโลปริสัตตันตาเดมุสันมุทุวันติ นี่ที่ปิโซพัะกวารังสมาธิมีฌานจรณะสมโนทุกโตโลกุยทุนตโลกเรื่องตางมุขวาตีนี่ดี่ิโซพัะกวารังสมาธิมโตวิจารจรณะสมโนทุกโตโลกุยทุนตโลกเรื่องต่างสาธิยถาเทวสานังบุโตพรกวาตีอิติปิโสภะวารังกัมาังกมโตวิชานจรณังสัมปันโนสุขโตโลกุิทุนอุปริสันตัมมสารติสัตตาเทวมสานังพุทโธภวาติ ท่านจะใช้เสียงอย่างไรก็ได้ แต่พยายามให้เป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลาง ให้เพลินกับการสวดคือให้เกิดปีตินั่นเอง พยายามว่าให้ได้ก้าวจบถึงไม่ได้ก้าวจบก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เอง วิธีต่อไปเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นวิธีที่เขาสอนกันมาตั้งแต่โบราณเรียกว่าเป็นวิธีแบบโยคะ ือที่มีชื่อว่าปราณยาม หายใจเข้ายาวๆหายใจเข้าปดกลั้นลมหายใจ หายใจออกแล้วปล่อยให้ว่าง การหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ และอดกลั้นก็ให้มากกว่าที่หายใจเข้าอีกเท่าตัว หายใจออกก็เท่ากับหายใจเข้า และปล่อยให้ว่างก็อย่าเพิ่งหายใจเข้า ถ้าหายใจออกก็รีบหายใจเข้า ก็จะรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปอีกดังนั้นในจังหวะที่ผ่อนคลายหรือปล่อยให้ว่างก็คือไม่หายใจนั่นเอง แต่ที่จะให้ง่าย ก็คือ ได้ตามที่เราต้องการหายใจเข้าสมมตนนับในใจห้าอดกลั้นลมหายใจ นับในใจสิบหายใจออกห้าปล่อยให้ว่างอีกห้านับในใจห้าสิบห้าห้าหายใจเข้านับในใจห้าอดกลั้นนับในใจสิบหายใจออกนับในใจห้าปล่อยวาง ถึงไม่หายใจผ่อนคลายเป็นที่ก่อนนับในใจห้าและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหกสิบสองหกหกเจ็ดสิบสี่เจ็ดเจ็ดแปดสิบหกแปดแปดเก้าสิบแปดเก้าเก้าสิบยี่สิบสิบสิบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวิธีต่อไปวิธีที่สี่อันนี้เป็นวิธีของดรแอนดรูไวที่ท่านเขียนในหนังสือ สปอนเทนิสฮิลลิ่งกับเขียนร่วมกันกับดรแกฮินดริกมีชื่อว่า Conscious Breathing ในหนังสือ Spontaneous Healing ดรแอนดรูวไวท่านเขียนเป็นการแนะให้เข้าใจแบบง่าย ๆว่า the body can heal itself if you know how to activate it ร่างกายมีสามารถรักษาตัวมันเองได้ ถ้าเรารู้จักกระตุ้นหรือรู้จักฝึก ให้ร่างกายเนี้ย สร้างภูมิคุ้มกันหรือรักษาตัวมันเอง วิธีการ ที่ดรแอนดรูไวสนใจเป็นพิเศษก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้จิตมีสมาธิหรือให้เข้าฌานได้ ก็ใช้นักศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจทำการวิจัยก็ได้ผล ว่าสรุปว่า ถ้าใครอยากจะเข้าฌานได้ หรือเข้าสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ จะต้องฝึกลมหายใจให้ยาวหนึ่งนาทีหายใจได้หกครั้ง คือหายใจเข้าออกนับหนึ่งเข้าออกนับสองเข้าออกนับสามเข้าออกนับสี่เข้าออกนับห้าเข้าออกนับหกอย่าให้เกินหกครั้ง ฝึก จนกระทั่งในภาวะปกติมันก็เป็นแบบนี้ก็ว่าหายใจเป็นนิสัยแบบนี้ ถ้าใครฝึกแบบนี้ได้ จะเข้าฌานเมื่อไหร่ ก็ได้ เข้าปนาสมาธิหรือเข้าฌานได้ ให้เกิดตีติเกิดความสุขได้อย่างแท้จริง หรือถ้าใครฝึกลมหายใจยาว ถึงแม้ไม่สามารถจะเข้าฌานได้ ก็จะช่วยให้มีสุขภาพพรรมัยดี ไม่มีปัญหาในเรื่องปวดศีรษะ ไมเกรนหลับนอนไม่หลับความดันสูงความดันต่ำเรื่องระบบย่อยหรืออะไรต่าง ๆ จะทำให้สุขภาพดีว่าย้โดยรวม อันนี้เป็นวิธีการของดรแอนดรูไวที่แน่ว่าต้องฝึกลมหายใจให้ยาว ถึงจะช่วยให้เข้าสมาธิได้ วิธีที่ห้า เป็นวิธีที่โบราณอาจารย์ของไทยท่านสอนกันมา ก็คือให้ดำน้ำทำตะกรุดนั่นจะมีรูปแบบของตะกรุดแล้วแต่อาจารย์ท่านไหนจะแนะให้ลูกศิษย์เขียนตะกรุด โดยใช้ทีแรกก่อน ตอนแรกก็ใช้แผ่นทอง ทองเหลือง หรือว่าทองแดงทองอะไรก็ได้ที่มันถูก แล้วก็ให้สูงขึ้น เป็นเงินเป็นนาคและเป็นทองคำให้เขียนพอจดเลขจานลง ให้เขียนให้จบคือเขียนรูปของยันหรือตะกรุดให้จบ ไม่ให้ยกเหล็กจานขึ้นพอจดเหล็กจานลงก็เขียนให้จบให้เสร็จแล้วก็ม้วน ม้วนเรียบร้อยแล้วมาให้อาจารย์ดู อาจารย์ท่านก็จะตรวจดู อาจารย์ก็รู้ว่าที่เขียนไปนั้นน่ะ สมาธิสมาธิในแค่ไหนเป็นไงท่านรู้ พอดูที่เขียนดูที่ม้วนก็รู้ท่านจะให้ลูกศิษย์ทำอย่างนี้ ในที่สุดก็สามารถเข้าสมาธิได้เลย อันนี้เองที่พุทธเจ้าได้ตรัสว่า คนเข้าสมาธิเนี่ยมีสภาวะคล้ายกับคนตาย คนอยู่ในท้องแม่ และคล้ายกับคนดำน้ำคือ ดับอาสาสะปัสสาตะคือไม่หายใจ อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญควรจะใส่ใจเป็นพิเศษว่า คนตายคนเข้าสมาธิคนดำน้ำ คนอยู่ในท้องแม่ อยู่ในสภาวะที่ไม่หายใจ แต่การที่จะเข้าสู่ภาวะนี้ไม่ใช่อดกั้นลมหายใจ มันเป็นภาวะที่มีความพร้อมที่จะเข้าถึงจุดนี้ ถ้าอดกั้นลมหายใจ มันเป็นวิธีเรียกว่าอัตตกิลมัฐานุโยกที่พระพุทธเจ้าได้คัดค้าน แต่วิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ตัดในสี่ขั้นตอนของอาณาปานสติ หรือว่ากายอย่างปัสนาสติปัฏฐาน มันเป็นไปโดยลำดับขั้นจากการฝึก จนกระทั่งมีอินทรีย์แก่กล้ามีความพร้อมที่จะเข้าสมาธิ แล้วมันก็วูบก็คือจิตปกผวังแล้วก็ เป็นฌานจิตหรือเข้าสมาธิเข้าฌานไปเลย และขั้นแบบวิธีที่หกที่ช่วยให้มีสมาธิ อันนี้เรียกว่าสำคัญมาก เป็นวิธีการที่คนไทยเราชอบ แต่ไม่ ได้ทำให้ถูกต้องทำสัก แต่ ว่าเพื่อ อะไรบาง สิ่ง บางอย่างตามที่เดินแนะนำมา โดยที่ว่าไม่ถูกต้อง ตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้อย่างแท้จริง อย่างเช่นสวดเพื่อการแก้บนสวดเพื่อให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรทั้งนองนี้ การสวดมนต์ที่จะช่วยให้เกิดสมาธิหรือทำให้สำเร็จหรือ ให้เกิดพลังที่แท้จริงสวดมนต์นี้ได้บุญถึงสิบประการ อันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำความเข้าใจให้ดี ได้บุญทุกครั้งที่เราสวดมนต์การสวดมนต์นี่มักจะถามกันเสมอว่าต้องออกเสียงไหมส่วนใหญ่มักจะสวดมนต์แบบไม่ออกเสียงหรือแบบอ้อมแอมโดยเหตุที่ว่าไม่รู้จริงไม่เข้าใจในการออกเสียงการนี้ก็เป็นข้อยกเว้นหน้าให้อภัย แต่บางท่านก็สวดอ่านก็ถูกต้อง รู้วิธีอ่านแต่ไม่ออกเสียง ก็เข้าใจจงแต่ถ้าเป็นการสวดมนต์ต้องออกเสียง เสียงยิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งดี เป็นพลังไวเบรชั่นเป็นพลังสั่นสะเทือน ในการสวดมนต์เนี่ยเป็นการสั่นสะเทือนแบบขัดเกลาคือขณะที่สวดมนต์ถ้าจะเอาโอวาทปาติโมกมาพิจารณา ว่า สัพพปาปัสสะกรนัง กุศลสูปสัมปทาสจิตตประโยชน์ปนัง เอตังพุทธานาสาสนัง ว่า ไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงทำกุศล คือทำกุศลกรรมบท กายกรรมวจีกรรมมนุกรรมให้เป็นกุศลแบบต่อเนื่อง และชำระจิตใจให้สะอาดให้ผ่องใสให้ขาวผ่อง หรือสจิตประโยชน์นั่ง สวดมนต์จะช่วยให้ได้ ทั้งสามประการ โดยเฉพาะสวดไปสวดไปมันเป็นการขัดเกลาหรือว่าเป็นการน้อมรับ หรือเกิดการซึมซับธรรมะจะซึมเข้ามา โดยเราไม่รู้ตัว มีตัวอย่างมากมาย ที่สวดมนต์สวดไปสวดไปแล้ว เกิดผุดรู้ผุดเห็นสามารถ บรรลุธรรมตาม บารมี หรือตามที่ตัวได้บำเพ็ญมาสวดมนต์ที่ว่าเป็นบุญสิบประการนะสวดมนต์เป็นทานใหม่ เป็นการให้ธรรมะเป็นทาน ที่พุทธเจ้าแต่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานดีกว่าการให้หรือชนะการให้อื่นๆทั้งหมด สมันตาจักวาเลสุอัตรากัชันตุเทวตานสัทธมังนิราชสาสุนันตุสักโมคทังปริตานุภาวุสัทธารกตุตี บริตวันเมตังสมิตังพทันตางวิคิตจิตังปริตังพนันตุสักเคงกามิจรูเปงอิลิสิกราตเตยจันตลิเควิมานีดีเปรเทเจคามี ตรุวันกหเนเกหวทุมหิเคเต อุมมาจายันตุเทวานชระธรวิสมิยังกกันทปนาคานติทันตาอานสันติเกยังนิวระวจนังสาธุเมสุนันตุ ธรรมสวรรกาลูอยัมพทันตายธรรมสวรรกาลูอยัมพทันตายธรรมสวรรกาลูอยัมพทันตานโม วันตัสสะภะคะวันตอะราตะโสัมมาสัมพุทธัสสะนุตัสสะภะคะวันตอะราตะโสัมมาสัมพุทธัสสะนุตัสสะภะคะวันตอะราตะโสัมมาสัมพุทธัสสะบุตังสรนังกัจามิธัมมังสรนังกัจามิ สังฆังสรนัง gacchami tutiyam pi buddham yin runang gacchami tutiyam pi dhammang runang gacchami tutiyam pi sanghang runang gacchami tatiyam pi buddham runang gacchami tatiyam pi dhammang สรนังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรนังกัจฉามิ อิติปิสุภะกวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสังปันวันสุขตุโลกวิทูวันอันตรวันปุริสธรรมสารเทสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควานตีสวากาตุวมภควันตาธรรมุ สันติติกูอังกาลิกูเอหิปัสสิกูภูปนายิกูปัจจตังเวทิตาภูวิญญูหิเนตีอุปติปันนูบังกวาตูสาวังกันสังขวนอุชุปติปันนูปังกวาตูสาวังกันสังขูยายะปติปันนูปังกวาตู ตาวกสังกูสามี ติปฏิปันโนมังกวตูสาวกสังกูยะทิทังจันตาริปุริสัยุคานิอัตตาปุริสปุกรายเอสัพพวตูสาวกสังคูอังนายูปังนายูยทักกินายูอัญชลีกรณีโย อันตรังปุญญาเกตังโลกาสานตีอันตรังอภิสัมโพธิงสัมบุจิตวันตทางกัตวันปัตมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนตรังสัมมาเทวะปวเตนตุโลเกอปฏิวัติยัง ยะทาคาตังปุวันตาปฏิปัติจมัจิมานเจตุสวาริยสัจเจสุวิสุทังญาณทัศนังเอติตังธรรมราเจนยถาปุทเทนเตติตังวัยยังกรณปาเทนสังหีตันตัม นามะเสยเอวเมสุตังเอกังสมิยังตะกวาอารณะสิยังมิหรติสิปตเนมิกตาเยนตัตระคูปะกวาปัญจวกิเยปิคูอมันเตเสทเวเมปิกเวอันตาปปจิเตนนะเสวิตภายูจายังกามเมสุกามสุกันลิการโยคู หิโนกัมโมโปตุจนิโกะอนาริยุอนัตสันนิตูยุจายังอัตตกิลมาทานโยโกตุโกะอนาริยุอนัตสันตุเอเตเตปิกเวปุอันเตะอันประคัมมมัจจิมาปฏิปทาตถาคเตนะปิสัมบุทาน จังกูกรณียานกรณีปัสมายาบิญญายสัมภูทายนิพายสังวัตเตยิมเมวะริโยทังกิโกมกัตมาจะสาภิกเวมัจิมาปฏิปทาตถาคเตนะปิสัมบุทธาจากูกรณีญาณกรณีปัสสมายปิญญายสัมภูตานิพายสังวัตเติอยิมเมวา อริยวทั้งหิกุมากูสสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมตุสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ยังกูสาภิกเวมัติมาปฏิปทานตถาคตเตนะปิสัมบูดธาจังกูกรณียานกรณียา ปสมายาปิญญายสัมภูทายนิพายสังวาจติยังคูสาบิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะปิสัมพุทธาจักกูกรณีญาณกรณีปุสมายาปิญญายสัมภูทายนิพายสังวาจติอิทังโคปนาปิกเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาจราปิทุขาปรนัมปิทุขัง สุกปริเทวทุกโทมนาทุปายาสาปิทุขาปิเยสัมปโยโกทุโคปิเยวิปโยโกทุโคยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกังสังคิเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขังยมเมวะอริโยวะทังคิโกมะโกสายทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาจิวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาติยังโูสาพิกเวมัติมาปฏิปทาตถาคตนะปิสัมพุทธาจ้ากุกรณียานกรณีอุปสมายาปิญญายสัมพูทายนิพายสังวัตติอิทังคูปนเปกเวตุกังอริยสัจจังชาติตุกา ราปิตุคามรณมปิตุกังสุขปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสาปิตุคาอภิเอสัมปโยโกตุโกปิเอวิปโยโกตุโกยัมปิชังละปฏิตัมปิตุกังสังกิเจนะปัญจุปาทานกันดาทุกายทังขูปนปิกเวทุกขสมุติยูริยสัจจัง ย่ายังตันหาโปนพวิการนันทิราคะสักตาตตระตตราปินันติเนไสยตีทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทังคูปนภิกเวดูกนิโรโทเรียสัจจังโยตัสสะเยวตันหายาเสสวิรากนิโรโทยากูปตินิสโกมุติอนาลิโยอิทังคูปนภิกเว รูปนิรูตกามินีปฏิปทาเรียสัจังยมีวะริโยตังเยโกะมะกูสสยทิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาจิวสัมมาวายามุวะสัมมาตติสัมมาสมาธิ ิทังทุขังอริยสัจจังทิเมพิกเวปุเพอนันตุเตสุตัมเมสุจังคุมตปาทิญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาลูโกอุตปาทิังโหปนิทังทุกขังอริยสัจจังปัญญายันติเมพิกเวปุเพอนันตุเตสุตัมเมสุจังคุณ อุตปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาลูโกตปาทิตังโคปนิตังทุกังอริยสัจจังปัญญาตันติเมติกเวกุเพนันตุเตสุธรรมเมสุจังคุมตปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาลูโกตปาทิทังรูกสมุตโยอริยสัจจันติเมติกเวปุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุม มุตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาอตปาติอาโลโกตปาติตังโกปนิตังทุขาสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมปิกเวปุเพอนันตุเตสุธรรมเมสุจังกุงมุตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาอตปาติอาโลโกตปาติตังโกปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมปิกเว อุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุมปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลกูตปาติทังรูปนิโรโทริยสัจจิเมอิกเวปุเพอนันตุเตสุธรรมเมสุจังคุงตปาทิญาณังตปาติปัญญาตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกตปาทิทังคูปนิทังทุกนิโรโทอริยสัจจ สจิกาตพันกิเมติกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจังขุมตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาอุตปาติอาลูกูตปาติตังคูปนิทังทุกขนิโรโทอริยสจังสัจิกตันติเมติกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจังคุงตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติ ลูกูตปาตีนิทังทุกะนิโรตกามิเปฏิปทาเดียสัจจันติเมติกเวปุเปอนันตุเตสุดัมเมสุจังกุงตปาติยานังตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติ อาลูกูตปาติตังคูปนิทังทุกขนิโรธกามิเนปฏิปทาเิียสัจจังภาเวตปันติเมติกเว เปอนังกุเตกุธัมเมจังคุงตปาทิอานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาลูกูตปาทิตังคูปนิตังทุกขะนิโรธกรรมินีปฏิปทาเลียสัจจังอาวิตันดิเมปิกเวตุเตอนันตุเตสุธัมเมสุจังคุง ตปาติญาณังตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกูกตปาติยาวกีวันจะเมปิกเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเหวันนิปริวตังวันตะสังกรังยถาภูตังญาณทัทสนังนะสุวิจตังหูสิเนวตาวาหังพิกเว เทวเกโลเกสมารเกสพรหมเกสัตมนพรหมนิยาปจายาสเทมนุสายานุปรังสัมมาสัมภูเทงสัมบุโตปจัญญาเสงยตูจะโกเมปิกเวเมสุจตูสุริยสัจเจสุเอวันทิปรวตังรวาตสาการังยถาปูตังยานัตสนังสุวิสุตังหูสิติอาตังปิกเวสเทวเก โลกเกสมารเกสพรมมเกสัตสมณพรมณียาปจายสเตมุสายะตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโตปัจจญญาจิงญาณันญญเมตสนังตปฏิอากุปาเมวิมุตติอยมันติมาชาตินัตถิธานิพุนปวูอิตมวูจะบกวา อัตมนาปัญจวกิยาปิกูปะกวตุภาสิกังตินันพุนเตนิมัสมิงจะปนวายากรณสมิงปัญญมานีอายสมตุกุลดัญญาสวิลจังวีตมรังธรรมจังกุลุตปาทิยังเกณฑ์เจสมุติยตัมมังสัพพันตังนิรูตรัมมันติปวัติเตจะปะกวตาธรรมจักเก มาเทวาสัตมนุสาเวสุงเอตัมปะกวตาอารณจียังอิสิปตเนมิกตาเยตัตระคูปะกวาบันญันัเปันจัตุมหาลิสันเทวานัง พระตังปาเอตัมกวตาภารันสิยังสิปตนิมิกตเยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอปติวัติยังสมเนนวาปรมเนนวาเทเวนวามาเลนวาพรหมนวาเกจิวาโลกัสมินติอุมมานังเทวานังสตังตุตุวะจาตุมาราธิกาเทวาสัตมุสาเวสุมจาตุมาริกานังเทวานังเวตังตุตุวา อาวุติงสาเทวาสัตมันสาเวสุนสาวุติงสานังเทวานังสตังตุตุวะยามาเทวาสัตมันสาเวสุนยามานังเทวานังสตังตุตุวะปุริตาเทวาสัตมนุสาเวสุงปุริตานังเทวานังสัทังตุตุวะนิมมานรติเทวาสัตมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทังตุตุวะปรนิมสวติเทวาสัตมนุสาเวสุง ตรนินสุตินังเทวานังสัตังสุตูวารัมปริสัชชาเทวาสัตมนุสาเวสุงรัมปริสัชานัง เทวานังสัตังสุตูวาพัมปริตาเทวาสัพมปริตานังเทวานังสัตังสุตวามาปริมาเทวาสมุหาปริมานังเทวานังสัตังสุตวา ปริตาภาเทวาสัตมนุสาเวสุงปริตภานัง เอวานังสัตังสุตวาปมานาภาเทวาสัตมนุสาเวสุมอปมานาภานังเทวานังสัตังสุตวาอาปจราเทวาสัตมนุสาเวสุมอาปจรานังเทวานังสัตังสุตวาปริตสุภาเทวาสัตมุปริสุภานังเทวานังสัตังสุตวาอัปมาณสุภาเทวาสัตมนุสาเวสุมอัปมาณสุภานังเทวานังสัตังสุตวา สุภาคินากาเทวาสัตโมสุภากินากานังเทวานังสตังตุตุวาเวหปราเทวาสัตมุสาเวสุเวหปรานังเทวานังทังกุตุวาวิหาเทวาสัตมุสาเวสุวิหานังเทวานังสตังกุตุวาตปาเทวา รัตมิชาเวสุวัตปานังเทวานังสัตังสุตวาสุสตา เทวาสัตมนุสาเวสุสุสานังเทวานังสัตังสุตวาสุสีเทวาสัตมนุสาเวสุสุสีนังเทวานังสัตังสุตวาอากันันติกาเทวาสัตมนุสาเวสุงเอตัมมกวตา อาลานสียังเอเสปตเนมิกทาเยอนุตรังธรรมจักังปวัติตังอปติวัติยังสมเนนวาพรมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรมนาวาเกนิจิวาลูกัสมินตีอิติอเตนกเนนเตนมูเตนยาวะพรมโลกา กตัวปุกะจีอยันยันทัสนาสีลูกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอปมานุจะอุลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสีตีติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตกูปะกวาอุทานังทานเนสีอัญญาสิวัตโพกุณัญโย อัญญาติวตโปกุนโยอิติตังอายะสมาโตปุณัญญสัญญากุณัญยุตเววนามัง อโหสีติธรรมจักปวัตนาสุตังนิติตัง เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาอารนะสยังมิรติอิสิปตเนมิกทาเยตตะรโกภควา ปัญจวกิเยปิกูอมันเตสีรูปังพิกเวนาตารูปัญญหิตังพิกเวอัตตาปิกนัสตังรูปังอาพาดสังวตายละเพตรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหเสเตยสมาจะโกปิกเวรูปังนาตาตาสมารูปังอาพาเนสังวัตเตนะจัลลปุตลปติรูเป เอวังเมรูปังโหตุวังเมรูปังมังโหสิติเวทนานาตาเวทนาจะอิทังพิกเวอัตตาพิวนาสังเวทนาอาปายสังวัตยรเปตเวทนาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเม เวทนามังสิยาสมาจะโคพิกเวเวทนานาตาตัสมาเวทนาอาภาเดสังวัตตตนาจารปติเวทนายะเอวังเม เวทนาโหตุเวังเมเวทนามังโหสิตี สัญญาญาสมาจโกภุเวเวทนาตัสมาเวทนาปายสมุติจารปติเวทนาเอวังเมเวทนาหูตุวังเมเวทนามางหูสิจิสัญญาณตาสัญญาเจตังมิเวอัตตาภุเวนาสังสัญญาปาดสังวัตยรเปตสัญญาเอวังเมสัญญาหูตุวังเมสัญญามาหูสิทิยสมาจโกภิกเวสัญญาณตาตัสมาสัญญาภาดสังวัตเตนะจะนะจะลปฏิสัญญาเอวังเมสัญญาหูตุ เอวังเนสัญญามาหูสีตีสังขารานาตาสังขาราติธรรมพิเวตาปวิสังสูนังสังสังขาราอาภาณสังวัตยุงนัปเนสังขารเลสุเอวังเนสังขาราหุนตุเอวังเนสังขารามาเอสุนเตยาสมาจะโขภิกเวสังขารานาตาสมาสังขาราอาภาเทสังวัตันเตนะจาปฏิสังขารเลสุเอวังเนสังขาราหุนตุเอวังเนสังขารามาเอสุนเต วิญญาณังนาตาวิญญาณังใจสังมิเวตาปืนสังวิญญาณังอาภาสังวัตยานัพเตวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีเตยสมาจโกปิกเววิญญาณังนาตาตสมาวิญญาณังอาภาเดสังวัตเตนะจันทปฏิวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีเต ตังเก่งมัญญดาปิกเวลูปังนิจังวานิจังวาเตนิจังพันเตยัมมนานิจังกุกังวตังกุกังวาเตกุกังปันเตยัมมนานิจังกุกังนิปรินามะตังมังกลังกังสมิตุงเอตังมะเอโสมัสมิเอโสเมอาตาตินูเอตังพันเตตังเก่งมัยาปิกเวเวทนานิจาวานิจาวาเตนิจาปันเตยัมมนานิจังกุกังวตังกุกังวาเตกุกังปันเต ยัมปนานิจังดุกังมีปรินามธรรมังกันลังกังสมาวิตังเอตังมะเอโสอมาสเมเอโสเมอัตาตินโนเอตังปันเต ตังกิงยมกปิกเวสัญญานิจาวานิจาวะอนิจาปันเตยัมมนานิจังดุกังตังดุกังวาเตดุกังปันเตยัมมนานิจังดุกังนิปริมานุกันลังกังสมุอิตุงเอตังมะเอโสเอโสเมตตาติโนเฮตังปันเต สังเกิงมัญญเพิกเวสังขารา นิจาวาจาวาที่นิจาปันเตยัมมนานิจังทุกังวตังทุกังวาติทุกังปันเตยัมมนานิจังทุกังวิปริณามังการังตังก็ไม่ปทุงเอตังมะเอโสมะเอโสมะเอตโนเอตังปันเตตังกิงมัญญรพปกเว วิญญาณังนิจังวานิจังวาเจนิจังปันเต ยัมมนานิจังทุกังวัตังทุกังวันทิตุกังพันเตยัมมนานิจังทุกังปริมันลิบลิบเรียมตัมมังกลังตังคุมิตงเอตังมะเอโซมัสเมเอโสเมตาติโนเอตังพันเตสัสมาเวหันยังกินเจรูปังตีตนากตาปัจจุปนังชัดตังปีทังวะรันกังวะเฮลานิกังวะนังวะปณิวะตังวะยังกุเรสันติเกส สัพพังรูปัง เนตังมะเนโสมเนโสวตาติ เอเมตังยถาภูตัง สมปัญญาตัตบังยากาเจเวทนาตีตานากตาปัจจุปนาอาจตาปิทาวโอราลิกาสุกุมาหินาปณิตาวายาตุเรสันติเกวาสภาเวทนา เนตังมะเนโสมะเนโสวตาติ เอเมตังยถาภูตัง สมปัญญาตัตพัง ยากาจิสัญญาติจานากตาปจุปนาจตาวปีทาวะอูราลิกาวสุมาวหินาวปณิทาวยาตุเรสัมิเกวะสภาสัญญา เนตังมะมะเนสุมะเมสุวตาจิเอเมตังยถาภูตังสมปัญญาตตาปัง เยเกจิสังคาราติจานากตาปจุปนาจตาวปีทาวาออราลิกาวสุมาหินาปณิทาวเยตุเรสัมิเกวะสเพสังคารา เนตังมะเนสุหมัสมินเมสุอาตาติ เอวเมตังยถาภูตังสมปัญญายทัตถพัง ยังกินจิวิญาณังตีตนากตาปัจจุปนังชะตังปหิตังวะโอลาดิกังวะสุกุมังวะหินังวะปณีตังวะยังตุเรสันติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมะเนโสมันเมโสตาติ เอวเนตังยถาพุตังสมปัญญายตัตถะัง เอวังปัสสังทิกเวสุตวาริยสาวโก รูปสมิงปินปติเวทนาปินปินสัญญาปินปินสังขารเรสุปินปินวิญญาณสมิงปินปินทางวิราชติวิราคาวิมุตติสมุตตมิตมุตตสมิงกัติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรมจริยังกตังกริยงนาปรังอิตาตานิปชานาติอิติธรรมวูจะปะกวาอัตมนา ปัญจวกิยาภิกูพระกวตุภาจิตังทินันทุนตีอินมัสมิงจุปนะวยากรณะสมิงพัญญมาเนปัญญวกียานังภิกูนังอันปาทายะอาสเวงจิตตานิมุจิงสูติอนัตตลกนะสุตังนิติตัง อัติโกเตนะปะกวตาชานตาปัสตาราตาสัมมาทิฏเตนะเอกยโนยังมัคโคสัมมัคะโตสัตตานังวิสุติยาโสกปริเตวันสมิทุกโตมนตังอทังยายาสาตินิปานสติยติทังจตารโสติปทานากตเมจตารโอิทัปิคูกายกายาปสิวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินายโลเกพิชาตุมนาสัง เวทนาสุเวทนาปฏิวิรติอาตาปปสัมปจานโนสติมาวินัยโลเกพิจารโดมนสังจิตเตจิตันปสิวิรติอาตาปิสัมปชานโนสติมาวินัยโลเกอภิชาตมนาสังธรรมเมสุตมันปสิวิรติอาตาปิสัมปชานโนสติมาวินัยโลเกอภิชาตมนาสังกทันยปิกูกายเยกายาปสิวิรติอิตัปิกูอัจตังวากายเยกาย ปสิปติปิตาวากาเยกายาปสิวิหอัจจตปิตาวากาเยกายาปสิวิหระเจสมุติยธรรมานุปัสสีวากายสิงห์วยธรรมานุปัสสีวากายสิงห์สมุติยวยธรรมานุปัสสีวากายสิงห์อติกายโยติวาปนัสสติปัจจิตปัตาหูติยาวเทวะ ยานมตายปฏิสติมันตอนิสิโตจวิหรตินาจากินจิโลเกปาทิยติเอวังโคปิคูกายเยกายาปสิวิหรติกถันปิคูเวทนาสุเวทนาปสิวิหรติยิตาปิคูอจตังวาเวทนาสุเวทนาปสิวิปีตาวเวทนาอาจจะตปิทาเวทนาสุเวทนาปสิสมุทยาธรรมันสังเวทนาสุวยธรรมันปสิวเวทนาสุสมุทยาวายธรรมันปสิวเวทนาวิหรติ อจิเวทนาถึงวาปนัสสติปัจจติตาโหติยาวเทวะญาณมาตายปฏิสติมตอนิสตูจวิหรตินาจากินจิโลเกอุปาทิยติเอวังคู่ปิคุเวทนาสุเวทนาปฏิวิหรติปทัญญปิคุจิเตตานปฏิวิหรติ อิสภิกูอัจจตังวาจิเตตานปสิมนาติปยิทาวาจิเตตตานปสิมอัจจตปยิทาวาจิเตตานปสิมนาติสมุทิยธรรมานุปัสสวจิตตสมิวยะธรรมานุปัสสิจิตตสมิสมุทิวยะธรรมานุปัสเสวาจิตตสมิอาติจิตันดิวาปนัสสาสติปัจจุตาหูติยาวเทวยานมัตตายปฏิสมิ ฏิสติมังอนสโตตวิหตินาจากินจิโลเกอุปาทิยติเอวังโคปิคูจิเตตานปสิวุนติกทันจะปิกุธรรมเมตมานปสิวุนติอิตาปิคูจะตังวาเมตมันอิทาวตเมตมาอาจารปิทาวาเมตมาสุติยธรรมานปสิวตเมสุวิยะธรรมาปสิวตเมสุสมุติวิยะธรรมานปสิวธรรมเมสุวิารติ ที่ธรรมาทิวาปนัสสติปัจจุตาโหติยาวเทวยานมัตตายปฏิสติมัตสานิสตูจวิหรตินาจกินจิโลเกอุปาทิยติเอวังคูปิกุนัมเมสุธรรมานปเสวิหรติ ยังคู่เตนะปะกุวตาชานตาปะตาราตาสัมมาสัมพุเตนะเอกยตุมัคคูสัมมทักกะตัวสัตตานังวิสุทธิยาโสกปริเทวนังสมติกมาทุกขโทมนาสานังอทังกมายายาตาติมณิปานังสสิยติทางจตารูสติปัฏฐานาติ เอกยนังชาติกยังรัตสีมะขังประชานาติตานุกัมปีเอเตนมะเกนตริงสุภุเพตริสเรเจวตรันติจูคันตีสติปัฏฐานปาทูนิติตูทุขปัตตาจะนิตุขาพยปัตตาจะนิพยา สูกับปตาจะนิสูกาหุนตุสเพปิปานิโนวะเอตาวตาจะอัมมีสัมภตังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติเสติยาอานังกระทันตุสัทธายตีรังรักกันตุสัพทาอาวนาปิรตาหุนตุขัดชันตุเอวตากตา ตัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตเตเทนรคังพันธามีสัพโสวัตุสัพมังครังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสดเทพวันตุเตวัตุสัพมังครังราคันตุสัพเทวตา สัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต การสวดมนต์ที่ได้สวดให้เป็นตัวอย่าง ตอนแรกเห็นว่าจะสวดช้าเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจก่อน และก็การสวดวักตอนก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นและสวดเร็วขึ้น อันนี้เรียกว่าเป็นพลังไวเบรชั่น และการสวดบางตอนอที่แสดงเห็นว่ามันเกิดอาการที่เรียกว่า ถ้าเราสวดไปมันจะวูบไปในระหว่างที่เราสวด อันนี้เป็นธรรมดาถ้าเรามีสติแล้วเราก็สามารถจะมาทบทวนที่เราวูบไปนะที่วูบไปมันอาจจะก็เรียกว่าตรงนั้นจิตมันไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์มันไปอยู่กับลมหายใจซะแล้วดังนั้นถ้ามันวูบไปนั้น ถ้าเรามีสติเราก็สามารถย้อนคืนมาสู่ที่เราวูบไป อันนี้ก็ถือว่าไม่มีเจตนาในการที่จะทำให้เกิดการผิดพลาดเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติได้สบายใจว่า ถ้าเจตนาเราดีว่าดีใจเนาะที่เรากำลังสวดมนต์เหมือนกับเฝ้าพระพุทธเจ้า หรือหลังจากสวดแล้วดีใจหนอที่เราได้สวดมนต์ได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วได้ทำบุญครบสิบประการ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าการสวดมนต์เนี่ยช่วยให้บรรลุจุดหมายอันสูงสุดก็คือการหลุดพ้น ถึงแม้ว่าไม่หลุดพ้นการสวดมนต์พอเปล่งเสียงก็จะช่วยให้เกิดพลัง หรือเรียกว่าเป็นพลังไวเบรชั่นเป็นพลังส่วนสะเทือน ช่วยให้หายโรคภัยไข้เจ็บ พื่อให้มีสุขภาพปรามัยดี ให้มีกายและใจมีความสุข ดังที่พุทธเจ้าได้ตรัสว่าธรรมโมหเวรักติธรรมจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมจารีสุขังเสติ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข